93.9 IFM. Hello? Hello? Hello? Hello, magandang gabi. Gabi. Mm, ano? Ah, problema ko po sobrang laki. Malaking malaki ang problema mo? Opo. Bakit? Tungkol po naman? sa ano yan, sa pagkalalaki ko. Pagka, pagkalalaki mo? Opo. Ano ang problema sa Hindi pagganap. Hindi ka ganap na lalaki? Hindi pa binyag. Ay, supot. <coughs> supot ka pa? Opo. Oh my. Ano bang ilang taon ka na ba? Ah, mag-18 po. Naku, pulampas buko na ba yan? Sa tingin ko, opo. Oo, na nalilinis mo naman na maayos yan. Ah, nalilinis naman po. Hindi mahapdi. <laughs> Sanay na. Sanay na. Eight. Naku, nakakahiya na magpatuli. Kaya nga, Meron ng mga buhok-buhok. Pag di nagpag... <laughs> Kailangan kilala mo yung magtutuli sa iyo niyan. Yan po eh. Yan ang problema. Bakit Wala akong kasi tumagal ng ganyan hindi nagpatuli? Eh, nung bata po kasi ako eh. Tinatakot ako nung mga Ah, barkada ko noon. Takot. Takot ka? Ako masakit yan. Huwag yan. Wala. Eh, eh ngayon, naku, dali-dali lang magpatuli eh. Hindi masakit yan, balat lang yan, boy. Ano ba yan? Magpatuli ka na nako pag ikaw nagkaroon ka ng girlfriend na laman supot ka nakakahiya. Sabihin, ano yan? <laughs> pag nakita yan, oh. Ano yan? Ganyan may, itura. May takip. <laughs> may takip. Hmm, kaya magpatingin. May bala ka pa ba magpatuli? Ah, uh, meron naman po, kaya lang. Nahiya ka na. Eh, college ka na eh. Buti ah. hindi ka nakikita ng mga classmate mo. Ah, hindi naman. Kapag umiihi ka, inaano mo. tago. Hindi, nilalabas mo yung ulo. Parang kunyari, binyaga. Eh, paano ako nagkikwento kayo pag uwi, biglang, pre, saan ka like, Tweak! Bumalik yung soap. <laughs> Ay! Nakatakot pa. Iba, iba, iba pa naman itsura niya, ano, pagka hmm. hindi tuli. May, parang may balat. Parang alien. Hindi, kaya Job, naka-experience ako ng mga the moves eh. Aba, nako. Kaya nga, ang, hindi, ang ginagawa ko, pag ano na, cover agad. Ng, oh. ano, wala nang kwento-kwentuhan. Wala nang kwentuhan yan. Oo, so, yeah. bibis ka na agad yan. <laughs> Madalas Katapos patay. whoops, tapos patay ang ilaw. Kasi Oo, pag yan, nakakapakapayan ng babae. Ano ito? Parang, parang may, su- ano yan? Iba, walang, basa na yung ano nito? Puro, wasing helmet, but may tip? Tapa niya, puro balat. To. Ano to? Baka pitikin yan, toing. <laughs> Ba't ba kailangan magpatuloy, Kuya Joel? Kasi kailangan yan, kalinisan din yan eh. Hygiene yan eh, di ba? Kasi pag tinamo pag di ka tuloy, di ba, madumi, may mga nasa loob, mga mga mga para mga granules. Puti, <laughs> yung puti. Oo. Oh, oh. Pag inamoy mo. <laughs> Amoyin! Ano yan? Parang tagyawat. Yung parang blackhead ang amoy niya. <laughs> mo? Yung blackhead. Yung blackhead na amoy ko yan pagka yung tinitiris kong gano'n. Chik. Hmm. Ganyan din yan. Tapos pag tas ilalagay mo sa babae, nako magkakasakit yung babae. Bakit pag hindi... Pag, Baka ah, magka-UTI. Pag madumi. Kasi madumi yan. Nugas-ugasan mo, mahapdi naman. Kasi supot pa. Di ba? Pa-check up mo na yan, Brad. Hanggat maaga. Mahirap magpatuloy pag 30 ka na. Baka ano yan. Labahahi na lang yan. <laughs> eh, gusto ko nga po magpasama sa mga kaibigan ko, kaya lang, baka asar rin ako. Huwag ka na magpasama sa kaibigan mo, pasama ka sa kamag-anak mo. Mabilis lang yan. Eh, nagalit niya ako sa kanila noon eh. Bakit? Kasi nga, dati, di ba, gusto na nila, sinasamahan ako. nagalit ako. O kayo, na, ikaw na ngayon ang nagpipilit. Ayun nga eh magpasama ka sa nanay mo, tapos sa clinic ka na lang magpatuli. Kasi nara, hindi maraming tao. Pag sa hospital ka, na naku, emergency room, pagtitiwa, pagtitingin ka ng ano, mga nurse. <laughs> Anong nangyari po dyan? Ha? <laughs> Pero mga doktor, may intindihan nila yan. Gagawin nila ng paraan yan. Simple yan lang sa kwarto. Madali lang yan. Wala pang ilang minuto yan. Tapos na yan eh. Kaya lang may pasok ka pa. Ayun Absent ka niyan. Mahalata kapag naglalakad ka ng... Ganyan ka maglakad. Same break naman po eh. Oh, sem break, wag patuloy ka na. na sa sem break. Taon mo na at pagkatapos ng sem break, kaya lang patgaling pa lang yung tahi niya, wag mo na ipakita muna yan. Mga ilang weeks ba yan? Darong, Dalawang, linggo. Dalawang linggo yan, di ba? Hmm, langgasin mo lang langgasin ng bayabas. Pero pag sa'yo, oh, barang ano, bana-bana dapat paglanggas <laughs> dyan. Mga talbos ng banaba para gumaling agad. Babad mo lang na ibabad sa kumukulong tubig yan. Tapos Kumukulong may... tubig? <laughs> Hindi ka matanggal yan. Maligamgam lang. Maligamgam na may yung talbos ng bayabas. Yan, baligwa mo. Kau na rin magta- maglilinis mag-isa niyan. Palinis mo pa sa nanay mo yun. Baka pitikin pa ng nanay mo yun. Kaya magpatuli ka na ha, para maging ganap ka na malinis na ha. Ah, sige po. Okay? Okay. Oh, sumali ka na ba sa amin? Hindi pa po. Mula sa araw na to, Mula sa araw na pinapangako ko to, pinapangako na ko ikakalat ko na ikakalat ko ang ligayang dulot ng 93.9 IFM. ang ligayang dulot ng 93.9 IFM. Sa IFM, siguradong... Enjoy ka! Tanong mo kay Kuya Jobert. Kuya. Si, ang dami-dami pag-aabalahan dapat nung bata pa nagpatuli ka na. Oo. Para hindi mo pinoproblema na pag nakita ng moves mo yan, magugulat Pero yan. nakadamobs na daw siya eh. Mahapdi! Mahapdi oh, yan. Mahapdi Tapos yan, ano? pag makamagkasakit pa yung babae sa inyo yan. Wala lilipat sa kanya yung mga granules mo. Pag nakita yan, sisigaw sigurado. Ano ba to? Ay! <laughs> Ganyan! Ganyan! Pinasok mo yun sa akin. Kung alam ko lang, sana dito na lang. <laughs> oh, madumi kaya yan daw. Madumi Kung nga. Ah. Yung, ano, yung K nga, eh. yung Formula K, nandun pa. Mga dirty. Dirty, smelly. Yung, yung nasabi ko minsan. Oo, yung sabi, sabi mong kapal! Pero ibang lumabas. <laughs> Ay, tamang-tama, Kuya Jobert. Ito ang tanong. Ano po ba, uh, yung pong, yung po ba, ah, Kuya Jobert, magandang gabi po. Yung po bang sakit na tulo sa mm. lalaki, pag hindi po pa nagagamot yun, may posibilidad po ba na magkakaroon ng mabaog. o magkakaroon ng komplikasyon tulad ng mm, pagkakabaog? Oo, hindi ka lang mababaog kasi mahihimatayin ka na niyan, magigonorrhea yan, yung tulo. STD yan, di ba? makakaihi. Hindi ka Oo. makakaihi daw niyan. Mahirap umihi himatayin ka, isang patak pa lang, <laughs> gaganong-ganong ka na daw dyan. Tsaka, ang babae ang pwedeng, uh, ano dyan, hindi magkaanak pagka naghahawaan kayo niyan. Magkaka-apektuhan yung ano niya, uterus, matres. Bakit nagkakaroon ng tulo yung lalaki? Nahawaan, nahawaan yun. Dahil sa sobrang pakipag... Sex, kung ah, kani-kanino. Kani-kanino, may sakit din may na gano'n. Sakit. Nahawa. Kaya ka mamimili kayo ng babae. Kasi pag nagkaroon kayo ng kuryente, makakahawa din kayo. Yak. Pag nakita niyo na yung brief niyo na may mga <laughs> kakaibang kulay, tapos <laughs> medyo makatikati, hindi kayo makaihi. Nako po. Nako, Check napakasakit pa naman daw niyan. Sakit daw, himatayin ka kaya daw pag iiwo pa lang. Nanay! pag ka daw. oh. Anong bang gamot dyan kung sakasaling may mga may tinuturok, <laughs> may, mga- may tinuturok dyan, antibiotic, tapos may inumin kayong gamot. Nako po. Totoo ba yung gamot sa manok daw? Alin? Ang iniinom? Hindi. Mamay, magkapalong ka pa niyan eh. <laughs> Wala kang antulo, may palong ka naman. Pagising mo, ano to? <laughs> Hindi mo na matatanggal yan. Ako pa, sakit pa naman tanggalan yan. Pag tao ka, may palong ka. Hii. Umay, magkatari pa yung itlog mo eh. <laughs> Sagwa tignan. Ano to? May tari ba yan? Kasi, yan, may mga eggs. Oo, tapos, kasi may nakapagsabi sa akin yun, daw gamot sa Kalokohan. gamot daw ng manok, yung tabletas Kaya daw. Kaya nga ganok sa manok eh. Manok ka ba? Ba't Doon daw iniinom. Bet, Betrasin? <laughs> Parang, paano nagkaka... Ano, manok. Nagka, kasi yung manok, sinisipon. Kaya nila yung sipon ng manok, ganun din lumalabas sa iyo. Opo, baka matanggal pa yung ulo mo niyan, mga eksperimento mo, pag-ihi mo. Wala na! Eh, nalatanggal yung ulo, wala na rin. <laughs> Kaloko, ano mga tao. May dok. Meron diyang gamot, mabilis lang pero ma mahal. Oh, yun nga daw. Yun, ma- yun din ang isa sa mga Magkakaroon ka pa ng... 20 mil kulang-kulang para gumaling lang yan. Kalokohan mo. Pwede ka pang makapaghawa. Makahawa. Meron kang ano niyan. Carrier ka na. Malang gamot. Tapos nakakahiya pa sa doktor. Pag hmm. nalaman, Sir, nangyari? pa, nga yung grip mo. <laughs> Tulo. Kahiya. Tapos masakit pa. Sobrang masakit. Sakit hindi ka mapakali kasi na, i, naasar ka dahil nagkaroon ka niyan, dahil tatanga-tanga <laughs> pakipot, pakipot. Grabe oh. Magiging paborito kong kanta yan hanggang sa isang buwan. <laughs> handa ka ba? Handang handa! Ito. Itanong mo kay Kuya Jobber. Hello? Hello po. Hello, magandang umaga, gabi. Magandang gabi din po. Ayan. Anong, Kuya Jobert? Ano ate? Ah, may, pro- ah, may ano, problema po kasi. Meron ka problema? Opo, Anong problema? Tungkol saan? kasi po, ano, yung boyfriend ko nung biyernes, nag-swap kami ng cellphone. Nag-swap kayo ng cellphone ng boyfriend mo. Opo. And eh, yun, ang cellphone niya po, ano, Nokia 1100 lang. Sa akin po, Sony Sinabi- Ericsson. Sinabi ang tatak. Yun sa'yo, iPhone. Opo, hindi po. Ano? Ano, Sony Ericsson po talaga siya. Sony Ericsson. Matatatag pala yung mga cellphone na gamit nyo ah. Tapos po, ano, di, Advertise? di, ba- di ba po biyernes, tapos hmm. sabi ko, kaya po kasi kami nagpalit kasi po nasira yung charger ko. Siya na lang daw po bibili ng charger. Oo. Oh. At eh, di, sabi niya po kasi text ko daw po siya kasi wala po si mama noon. Pinapapunta ko po oh. siya no, sa bahay nung biyernes ng gabi. Tapos? Tapos po, ano, hindi po siya naka, tinext ko po siya, hindi po siya nagre-reply. Oo. Oh. Is inisip ko po, hindi po siguro siya nakabili ng charger o kaya po hindi nagcha-charge kasi nga po may problema yung cellphone ko. <laughs> Oo. Oh. And then po, um, hang, inintay ko po siya hanggang Sabad no umaga kung pupunta siya kasi babalik niya yung cellphone. Mm. Tapos ano, nag-text po siya nung <laughs> biyernes na ano lang, Ano? na <laughs> kasi nag-text siya na hindi daw po nag-charge yung cellphone ko. Pero gamit niya yung cellphone ko, tapos SIM card niya. Then po, <laughs> oh. nung, nung linggo, pumunta na siya sa bahay. Mm. <laughs> At tapos, ano, sa, hindi niya dala yung cellphone ko. Naku po! <laughs> tapos, sabi niya, Swap-swap pa sabi niya, oh. ano, Weng, sabi ko, bakit? Nasaan na yung cellphone ko? Sabi ko, sabi niya, ano, nawala. Kasi nga ah, ako Sorry lang, daw po siya nung biyernes sa mga brad niya. Nak. Tawag kayo, Jobber. Nakakainis. Bakit ka kasi nakikipagpalit? Tapos yung kapalit, ang bulok-bulok. Hindi ko alam gagawin ko. Ano yung kapinbit yung cellphone mo? Ano nga? Ano? Sony Ericsson na Wow. Walkman. Wow, Tapos yung, pinag, yung sa kanya, Yung kanya, 1100 yun. <laughs> pwede nang apakan ng kabayo yan. Wala nang halaga yan. Yan yung mga cellphone na patapon, pumayag-payag ka. Kasi, sabi niya kasi papa, pa- ano, siya na bahala doon sa charger kasi nga nasira yung charger Yan. ko. Mm. <laughs> Kahit na limang charger. ano na ngayon? Paano na yan? Tapos, ano, nung sinabi niya sa akin Iminta yun, na. sabi niya, bueno, yun, nawala. Tapos, Tapos- hindi, natulala lang po ako hanggang maya-maya. Hindi Buti hindi humirit sa'yo na, okay lang yan, sa'yo naman cellphone ko eh. Hmm. Tapos, <laughs> yun nga po sabi niya, sabi niya, Andiyan naman cellphone ko, ipapalitan eh. ko na lang do. Papalitan niya lang do cellphone ko. Bulok to eh! Maniniwala po ba ako na nawala o sadyang... Um, ganito yan. Mga dalawang araw, tingnan mo pag may bagong cellphone na yan. <laughs> Ako, Sinuwap, pinagpalit. Tapos para siyempre, alam namang yun ulit ang cellphone na gagamitin niya. Kukuha ng bago yan. Tapos iingitin ka ngayon yan. May bago na ako. Sa'yo na yung pong ko. Sa'yo na yung pong <laughs> Balibag sa mukha niya yan. Kasi ba't ka nakikipagpalit? Ilang taon na ba kayo mag ilang taon mo naman boyfriend yan? Ano, bago lang kami, mag four months po. Naku! Istapa! Ah! <laughs> Na, bin, binenta na yun. Binenta, kainuman yung mga brad. Naku po, baka pinambili ng alak. <laughs> Umutang sa tindahan. Kaya, eh, sagot ko yan. Meron ako dito eh. Iwan ko to ha. Tapos <laughs> limang daan lang. Magkano utang ko dyan? Limang daan oh. Bigyan mo ako one five. Dos. Meron pa ako dito one five. Sinopi cellphone mo sa alak. Tsaka konting ninakdakan. <laughs> Alam pa, yeah. kasi masyado ka nagtitiwala, hindi porket boyfriend mo yan, pinapahawak mo yung mga personal mong mm, gamit. gamit. Paano pala kung yung cellphone, yung cellphone niya ganyan pa rin, tapos nakitaan kang laptop? Palit mo na tayo. <laughs> laptop. boyfriend mo naman ako eh. Laptop lang yan. Mas matinding pagmamahal mo sa akin. Ay, iba naman po yun? hindi, iPad. Kung iPad man lang, nako po, yari ka din. Pag kasi nakipag-swap ka, ibigay mo sa kanya yung mga bakabago, yung mga <laughs> ano ba yun? Yung, uh, computer, yung <laughs> gano'n. yung ano-ano labas. Yung malas habon. <laughs> yung cellphone na parang sabon. Ayoko sabihin, baka mapagalitan. Huwag ka kasi makikipag ano, palit agad. Masyado ako nagtitiwala. Eh, boyfriend daw niya eh. Kahit na, ikita mo yan ngayon, pinagpalit na ng mga alak-alak yung cellphone mo. Iyak ka na, magkano ba yun? Ano, 4,000. Nako! Cellphone niya, ano lang, 350. <laughs> Sumasambulat pa yung, ano, battery. Pag naarawang, pak! Ay, ano to? Lumutok. Lumulobo yan eh. Tapos pag nagdadial ka minsan, kung sino-sino natatawagan mo na, nalilihis-lihis na yung mga signal. Tumawa ka, pwede tumawa. Okay lang, asa mo. Hindi ikaw. <laughs> Show me hindi. Tayo lahat, tayo lahat. Hindi nga, tuloy. Yung cellphone niya, lugi-lugi ka dyan. Oo nga po. Eh. Ayan yung pagka pumunta ka sa, pumunta ka sa, ano, cellphone, sa mga... Repair shop? Yung mga Hindi, yung mga bentahan sa mall. Oh. Tapos sabi mo, Miss, meron ka cellphone dito. Paswap. Pwede Apa. Ah, bang paswap? <laughs> O, oh, habulin mo ng malayo. Yan, ha? Ah. <laughs> <laughs> Babato yan. Sa doon cellphone ko, doon sa basement. Abuli mo, pang gulo-gulo ka dyan. Hindi na yan binabasa. Wala na, tinatanggap. Hindi na tinatanggap yan. Kadiri. Kinakahiya yan yung mga pag nag, nagnabasa ka ng text na sa ilalim ng t-shirt mo. Ginagano mo sa text sa'yo. Baduy! Yung nga tunog niyang purorot, purorot. Okay, to. Pangit ang ringtone, no? Kaya nga naka-silent lang po lagi eh. Naka-silent lang daw lagi. Naka-silent. Yung mga, may, wala pa nga nanginginig-nginig yan eh. <laughs> wala pang vibrate ata yan eh. Mga ganun, ang babaduy. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Paano yan? Paano ka bibili niya? Estudyante ka? Hindi po, ano, ah, hindi, na, hindi po ako estudyante. Ano po, um, assistant ng photographer. Ay! Pero 17 pa lang po ako. Nakawin mo yung plus noon, mahal yun. <laughs> Joke Ay, Oh, medyo Smart mo weird. ng cellphone. Sabi mo rin sa boss mo, nawala eh. <laughs> Hindi, joke lang. Yan ang aral sa'yo, ate. Huwag na huwag po. ka agad magtitiwala kasi yung boyfriend mo, hindi mo pa sigurado kung karakas niyan. Kita mo ngayon, ngayon kilala mo na yan. Pag yung bukas, bukas bukas na mga flip-top na mga yan na. Sa, tingnan mo na siya sa mata. Gaganon siya yan. Bigay ni mami. Uy, gaganon-ganon. Bigay ni mami. May plastic pa yung, ano yan, yung, ano yung screen. May cover pa. May no? cover pa yan. Yan ang cellphone mo noon. <laughs> o ate, bayaan mo na yan. Susunod, huwag ka magtitiwala ah. Opo. Ay, Kuya Jobert, Mm. um, pwede po bang pumunta dyan kahit hindi office hours, mga gantong oras? Oo naman, dadalawin mo ko. Opo. Alam, inaanto ko na ba? Ba't tingin? Ay, <laughs> <laughs> Ba't niya taga saan ka ba? Dito po sa Katipunan. Ah, Katipunan, malapit ka lang pala. Pero inaanto ka na, mukhang, ay, nakapantulog na to. <laughs> Naka-shirts, oh. To. Cute. Mm, galing, no? Cute daw yung shorts. eh. Ang cute na yung shirts, mga di. Klibat ang ikli. Hindi naman. Hindi sobrang nga masyado, eh. Pero pantulog na yan. Naka-t-shirt ka na press ko. yan, ah mm, bagay sa buhok mo kasi medyo maikli. <laughs> Natawa, alam ko kasi. Ang galing. Ang galing ba? O, sige, sali ka sa amin. Nakasali na po. O sige, sa IFM, siguradong... Enjoy ka. Itanong mo kay Kuya Jobert. Galit siya eh, kasi naisip Sa niya. na- IFM, siguradong... Enjoy ka. Gumanon. Hindi, naisip niya ulit yung cellphone. O, sumaloob kasi yung cellphone na iniwan sa kanya. Hindi na tumutunog yung ringtone. Tapos pag pinit mo, sumasama sa daliri mo yung mga ano, particles <laughs> ng pindot ng tawag. Yung keypad? Mga keypad, nadudurog daw eh. Pag pindot mo ng A, nagiging Z. Mali-mali, <laughs> sira-sira. Parang calculator yung pag pinipindot mo yun, nararamdaman mo yung tik-tik-tik-tik, di ba? Baduy! <laughs> ang sama nun, hindi mo na pwedeng kung pasopan mo yun sa iba dahil gusto mong bumili ng bago. Hindi natin natanggap yung mga ganun. Pag pinagpilitan mo, duduraan pa nila yan. Ang kulit mo ha. <laughs> Wala na tungo. Kapresyon lang ng Game Watch yan. Game Watch. Game Watch ang edad. Ay, hindi naman. Yan. Ay, mga babatiin mo kayo. Pinabati ko nga pala ang Sese Family. Mami, hmm. andito si Aran ngayon, nakikitawanan nandito. Tsaka si Lainet Sese, Arfil Sese, Ayen Sese. At saka yung mga taga GSX, Allen Abrantes. Tsaka si Hatch, hi si Hatch Arcilas. Huwag magaling ka, Dre. Ikaw kasi, in na namin yung lamok, ah. Dengue to, ah. <laughs> Tsaka si Sir OG Diaz, nakikinig po sa amin ngayon. Magandang Ay, gabi. Happy OG listening. Diaz. OG Diaz, sa manager ni Boom Boom Boom. Hi, Boom. Kamusta? Alex, Sharon, hindi ko nababatian. Dito na eh. Ah, binabati ko rin si Ronel Alingato at mga classmates niya sa Management 44 sa DLSU wow. DASMA. DASMA. Si Metong Celestino, classmates din niya sa Actec uh, Apalit. Yep. Na ah, nakikinig sa atin. Maraming maraming salamat po. Happy Magandang gabi. 584-5545 ang numerong tatawagan. Itanong mo kay Kuya Jobert. Itanong mo kay Kuya Jobert. Ako na lang magtatanong, Dre. Ano, ano, ano. Ano, di baka speech sa lindol yan. Ay, eh, hindi. Wag, ano. Ah, bigyan mo na lang ako ng declamation. Declamation na naman? Mm. Tungkol saan? Ikaw, anong paborito mo? Earthquake. Yung, yung mga current events. Current events? Ano nangyayari ngayon? Sa nangyayari sa mundo? Mm. Mm-hmm. Ito. <sighs> What is happening? sa title pala, wala na eh. Ah, Nay, ano ka? Nanalo kaya ako dito? Nanalo ka dyan? Oo, sa World Youth Day, Oo, nung ano ako, nung bata pa ako. Parinig nga, Sumali ako nun. What is happening? Friends, countrymen, auntie, uncle, grandpa, grandma, hear me. If you can hear me, Listen to me. What is happening? Who are you talking to? Me. Are you listening? No. Where am I? Here. Really? <laughs> Why not? Wala namang what is up. Current events nga eh. <laughs> Introduction pa lang. Ay, intro eh. pa lang yun? Intro, ayan, doon tayo nagkakatalo eh. Sige kasi nga, ito- yung minamalit mo. yung mga Pinoy. Excited kasi ako oh. eh. Excited. Who am I? I'm here. Yun. Tapos, yun na. Do you know what's happening? Look at the sky. It's blue. When it's night, it's dark. Why? Because That's it! <laughs> Walang nagbago! Meron pa, hindi pa nga eh. Look at the sea! It's so wide! Go near the sea! Taste it! Is it salty? Yes! Because there is salt! <laughs> Why is the lake dirty? What are you doing? I saw a lady washing her clothes with the panties. <laughs> so dirty in the river. Someone's taking a bath downstream. He made shit under the water. When he woke, when he went up with his mouth open, a brown thing. <laughs> A brown thing floated inside, and he said, Pwa, what's this? And when he looked far away, he saw a boy laughing. <laughs> And the boy shouted, That's mine! <laughs> Wow! Ayun ang malupit doon. Di ba? Yun ang nangyayari. <laughs> Totoong nangyayari yan, di Ayun, Di ba? Ganun nga na nanalo kasi Talagang pinap- Realistic. Realistic 'yan. Yung, yung malupit doon, naiyak nga yung mga ano yung mga o, mga judge sa akin eh. Doon sa parte na A man went up and tasted the water approaching. And when he opened his mouth slowly, something went <laughs> inside. it's a brown thing, soft chocolatey. and when he closes his mouth, there's a texture of peanuts. Ang malupit doon, may nakita siyang And bata. then, at the very end of the river, he saw a child wiggling his butt and holding a deeper, washing his asshole. 584-5545. Itanong mo kay Kuya Jobert. Itanong mo kay Kuya Hello. Hello, good evening. Hi, good Ay, evening. gabi, ate. Hi. What? Mm, um, itatanong ko sana kasi merong someone na ano, um, opo, someone. Yung nakaano ko siya sa isang recta, but kasi Ah. hindi na ako tumuloy. Ano? Na, na ano mo? Sa Um, parang nakasama ko siya sa isang work. Work. ah, work. Opo. Mm. Tapos? Kasi meron po akong boyfriend. Mm. And then, itong guy na to na nakasama ko sa work, Mm. um, parang may, may gusto siya sa akin. And then, ah. pero nagpapalusot siya na parang something na may gusto siyang iba or what. Patay mali. Mm. Opo. Pero, nung time na nag-promise siya sa akin na bibili siya ng isang ticket para dun sana sa kapatid ng boyfriend ko kasi kasali siya sa Miss Mass. And hmm. then, yung nag-ano siya, nag-promise siya na bibili siya ng ticket. Ticket. And then, nung magkausap na kami sa phone, Oh, sabi niya, wala akong pera. gusto niya daw, hindi, <laughs> parang hindi dinner siya. Sabi niya, ano, wala daw siyang pinramis. Ay. Mm. Opo. Tapos sabi ko, pinramis mo yun sa akin at nandun pa tayo sa sa flock nung sinabi mo sa akin. Bibili Kasi daw meron na? kaming yung sa heritage, yung sa community, sa Lord's flock. Wow. And then, Ay, Lord's kasama siya dun din. Um, sabi niya, ano Nangako. daw, nag-promise siya doon. Ilan Pero daw sabi niya bibilin yung ticket? Po, Ilan daw yung ticket na bibiliin? para marami din. Basta, wag na sa oh. dagig na. Basta, um, sabi niya 1K. Wow, okay. Dahil pera. Kasi sabi niya, yung amount niya is parang barya na lang daw sa kanya dahil dun sa commission. Yup! Oh. yes. Mahal. Mahalin na. Oh, oh. Sabi niya sa akin sa phone na magkausap na kami, wala daw siyang pinrami. Sabi ko, nag-promise ka sa akin and you said it with the name of God. Sabi ko, ganun, nag-promise siya na ganun. Swear. Bibili siya. Then? And then, tapos nun, sabi niya sa akin, um, sabi niya, bibili ako. Sige, ganito na lang. Bibili ako. Basta may kapalit. Sabi, Ay! Ayan na. Uy, siya ng kapalit. Ano Sabi kapalit? niya, Anong kapalit? Ano daw po, bibili siya. Basta kami na daw. Tigas naman ang mukha. <laughs> Bibili ka lang ng ticket, kayo na. Ah, sabi ko, alam mo namang hindi pwede kasi may boyfriend ako. Sabi ko, hmm. kahit malayo yun, Love Sak- po yun. Syempre. Tsaka kahit wala kang <laughs> boyfriend, ticket lang baka katapat Oo mo? Oo nga po eh. Tsaka sorry siya, no. Well, di man lang manligaw ng formal. Tapos, ayun, um, nung nasa flock nga kami, nung nag, nagpe-praying closing prayer na kami, grabe siya humawak. Ay, hinawak. Hinahawakan ka? Naghawak-hawak kami nun ng kamay. Tapos Wow. grabe yung higpit na hawak niya. Na-develop siya sa'yo. Oo, tapos, ayun, sabi niya nga doon yung kapalit naging kami. Sabi ko, alam mo naman, hindi pwede. Ano tapos, sabi niya nga, ano na lang daw, um, mag-date. Sabi niya, hmm. date daw after work. Hmm. Sabi ko, ayoko. Sa kanya na yung ticket niya. Mm, sabi ko, <laughs> nag-promise ka, tapos ngayon, Inim hindi niya. ka ng kapalit. Sabi libo lang ihalaga ng ticket, tapos ang dami niyang dinidemandang Opo. kapalit. Sabi niya, ano daw eh, sabi niya, ganito na lang, um, 2 hanggang 4. Sabi ko, grabe ka naman, sabi ko, 2 hours. Sabi niya. 2 hours lang? So, oh, sabi, sabi ko, hindi pwede. Tapos sabi niya, nag-extend siya. Sabi niya, 1 to 4. Sabi, 4 hours na. Sabi ko, pinalala mo ah. Sabi ko, ganun. 4 hours sabi ko, na. Ayun, but after that, um, parang yun sa deal nga, ticket na din. Pero wala wala rin napala sa kanya. After it, hindi na siya nagpakita. Mm, alam mo kasi Lang. ganito yan eh. Yung mga lalaking ganyan, ah, nagte-take advantage sila, Min. Tama. Nagte-take advantage sila dun sa sitwasyon na hmm. porket may kailangan ka sa kanila, hmm. mamabanat ng mga ganyan. Eh, ang baduy-baduy naman ng style. Tama. <laughs> Kaya nga, parang panintandang Kung tsura alam mo, ako kung gusto kita, nililigawan kita. Di ba? Oo. Hindi mo kailangan bilhin ko ticket mo. Tama. Basta tayo na. <laughs> Nililigawan okay, kita. Pero, Ito walang dapat, ticket. Pinipilit niya ako. Nagsabi pa siya na, pinipilit bakit? Din. Sure, sabi niya, bakit sure ka na ba sa boyfriend mo? Sabi niya, oh, bakit sure ka ba sa kanya? Sabi ko, kahit sabi niya, hindi. Bakit? Ano? Kilala ko ba ba? Hindi, Sabi ano tsaka ganito yun, hindi niya dapat binabanggit yun. Oo nga Wala na siyang pakialam doon kung may boyfriend ka. Sabi niya, bakit ka. kilala ko ba boyfriend mo? Sabi ko, hindi ko naman kailangan ipakilala sa'yo Kung boyfriend talagang gusto ka niya, hindi niya dapat ikumpara yung, hindi niya sisiraan yung boyfriend sa'yo, di ba? Di ba gusto Tapos sabi niya pa, ano, sabi niya, bakit kilala ko ba boyfriend mo? Naaalagaan ka ba niya? Hmm? Eh, malayo siya, di ba? Sabi ko, hindi ko oh. siya kailangan ipakilala sa iyo Tsaka hindi porket malayo siya, hindi niya ako naaalagaan. Ah, hmm. tama yan, tama yan. Inaalagaan niya ako, tsaka binabantayan niya ako at all times. Alam ko naman. yun. Tsaka Naalagaan at binabantayan. All times Yes. All times. Paano, paano nangyayari? Paano kanya naaalagaan at nababantayan Saan all siya, pala? times? Nasa Cavite po. All times nga. <laughs> Cavite lang Kaya pala. ano, Siyempre yung presence niya, alam ko naman. Ah, yeah, oo, oh, siyempre. Palagi. Ayun. Okay. Oh, ganun talaga 'yun. Hindi naman wala naman diferensya kung malayo o malapit, mm. di ba? Mm. Tama. Importante yung yung yung trust, tsaka mm. yung ano, yung mahapagmamahal. mapagmamahal sa isa't Importante faithful tsaka loyal. 'Yun ang kahit sinasabi magkalayo. ko, kahit magkalayo. Di ba? Opo. Mm, yan, salig sa amin. Yes. Sige, mula sa araw na to, Wala sa araw na to, pinapangako ko Pinapangako ko. Na ikakalat ko ang ligayang dulot ng 93.9 IFM. Na ikakalat ko ang ligayang dulot ng 93.9 IFM. Sa IFM, siguradong... Enjoy ka! Ha? Talong mo kay Kuya Jobert! May mga lalaki talagang ganyan na ugali. Yung style nila, no? St- uh, ah, bangit style. Diba? Ligawan mo nga kung gusto mo. Kung may boyfriend yan, hindi mo na kailangan sabihin sa kanya, Ba't kilala ko yung boyfriend mo? Sigurado ko na ba dyan? Wala ka nang pakialam doon. Huwag mo nang banggitin yung boyfriend niya. Dumiskarte ka. Dumiskarte ka ng sayo. Dumamoves Bawa, ka. gusto mo siya. Di, di mo, kumusta ka na? Kumusta yung araw mo ngayon? Huwag nang banggitin yung boyfriend niya. Kung gusto ka nun, kung talagang okay ka sa kanya, makakalimutan niya yung boyfriend niya ngayon. Mm. Siya na yung bahala magkumpara nun. Buti pa to. Buti pa to. Di ba? Hindi na ikaw. Sisiraan mo yun. Ang pangit tuloy pag sinisiraan mo yung boyfriend. Yung boyfriend niya yan eh. Oh, pangit, nakakatiyo sa babae yun. Bayaan mo lang siya. The moves. <laughs> Ang tinatawag na... The, The moves. moves. Ay, batiin pala natin, Dre. Itanong mo kay Kuya Jobber. Hello? Hello? Hello. Hello, uh, magandang gabi. Ah, anong pangalan mo? Uh, Sir? Kasi, ah, si, si Buboy, Buboy! Boboy, oh, anong tatanong mo kay Kuya Jobert? ah, ah, Kuya Jobert, Oh, boy. ah, Kumusta? may, i- itatanong na ako sa'yo. <laughs> Oh, sige. Parang mga Ayan, ano nahihirapan. ba? Asan ka ba? Para nasa yungib ka. <laughs> Ano? Nasa bahay lang, pero ah, Kuya Jobert, wala na akong ibang ma, Mm. matanongan eh. Kasi, <laughs> Ano ba yan? Ano ba problema, Brad? Parang may- malalim yung problema. Ano ba yan? Kasi hmm. eh, medyo, ano? paano Ano? ba to kay Jobert yung bigla na kasi parang hindi hmm. ako makaupo eh. Bakit? <laughs> Wala ka bang puwet? <laughs> wala kang puwet na wala kay Silya. Anong problema? Parang pamilya din problema mo. Hindi ka makaupo. Tapos parang nanghahabdi yung... Ha? Hindi, di parang oo, yung parang mapde siya. <laughs> Mapde? Alin, tumbong mo? Hindi, ano, Yung, yung bilog. Yung nilalabasan ng ano, kinain. Na? <laughs> Alam ko na yan. <laughs> Ako, masakit yan, boy. Ano yan eh? Yun yung sakit ng mga ano. Ano bang probinsya mo? ah, Bicol. Ay, nako. Alam ko na yan. Yan yung mahirap, um, ano, di ba? Magpupo. Uh, Mahabde, ano yan? Almoranas? Oh, yun, yun. Wow, wow, wowie. <laughs> Mahabde? Habde yan eh. O yan, ano ang tanong mo dyan? Pa- paano bang, paano bang, ano, uh, yung parang, para makatulog naman ako. Makatulog ka? Alam mo yan yung sakit na ano, Jay, nako grabe yan, yan yung, yung sakit na ta- makakalimutan mo lahat talaga ng problema mo. Kasi matutuon lahat dun sa put <laughs> sa tumbong mo yung ang abdi niyan. Yan yung nakita na ako ng ganyan eh, kapitbahay namin. Mm. May sakit na ganyan. Pag pumapasok sa CR, pag sara, yun yung biglang may maririnig ka na <laughs> <laughs> Tapos <laughs> gumagabang, pawis na pawis. Eh, <laughs> Gumagabang oo, sa CR? Eh lalaki yun eh, Pina, binigyan naman niya na ako ng pagkakataong silipin kung ano yung nangyayari doon sa likod. May <laughs> nakita akong ano, Brad, parang makopa, natakot ako. Makupa? Makopa, ang pula-pula. Sabi ko, yan ba yun? Gumagano no? parang ano, time bomb. Pero parang nakita ka na ng pet ng manok. Oo, parang ganun. Pinalaki lang, pinalaki lang. Tapos may ano, bukol na pula. Natakot ako. Kuk, kuk, gumagana, no? Pag ginan ng mga stethoscope, maririnig mo pa yung hu, hu, hu, gumagana. Dad, hello, okay ka lang? Hindi po. <laughs> ano yan? Doon ko po na, naku, pasensya na kuya ha. Natatawa ko po kami kasi pero, sorry ha, ah, kasi napagtatawanan po namin, nararanasan mo talaga. Wala po kasi akong pera ngayon. <laughs> hindi, hindi mo kailangan ng pera, masakit yan pag pinasok mo yan dyan. Kaya ang hanap tayo ng solusyon kung paano tayo makakaano dyan. Kasi, ano yun, pera, ano bakal yun. Laki-laki din yun. Ang ginagawa dyan, alam ko dati, naranasan ko yung ano, yung kapitbahay namin, ito masakit to ha. Yun ang solusyon dyan eh. Sabi hmm. daw ng doktor, eh, gan- ganitong oras din, Brad eh. Alam naman bumiyahe ka pa, hindi ka nga makalakad. Mm. Laglagay ka ng lubricant, yung hintuturuan Mapadulas. mo, Oo. hintuturo mo, pumikit ka. Tutok mo ron, bumila ka lang ng tatlo ah. Isang sigawan lang to. One, two, lock! Tulak mo pasok. Huwag mo muna tatanggal yung daliri mo pag nandun ha. Ah. Oo. Control. Control lang. Bitaw mo dahan-dahan. Pag hindi lumabas yung makopa, success. <laughs> Pero pag sumunod yun, <laughs> santo lang lalabas doon. Mas masakit. Hello, kuya? Naku. <laughs> kuya? Uh, Gilbert. Oh. <laughs> ano na po? uh, parang medyo, medyo... Ay, oo nga pala. Ito, to, kuya, kuya, kuya. Magpakulo ka ng tubig. Hindi, ito, totoo na. Pa- oh, pakulo ka ng tubig. Yung ano, ano ba yung tawag doon? Hot steam... Steam, steam rice. <laughs> Hindi. <laughs> Steam parang yun na lang yung singaw. Oo. Kumuha ka ng Enerola, boss. Ibuhos mo rin yung... Wag yung kulong-kulo, ah. Yung tatamtaman Oo, lang. ah. katamtama lang para tansyado nung tumbong mo yung init. Mm. Pag upo mo doon, yun yung, yung singaw noon, yung steam noon, guma- yun yung nagpapabalik paangat. Oo, mm. mawawala. Giginhawa po yung puwet mo. Parang ilong lang ah. Oo, Parang... hindi. Pero talagang ano, yun talaga. Papawisan yun eh, yung makopa. <laughs> Papawisan yun. Pag pinawisan yun, papaakyat yun. Ah. Magkocontract. Uh, Gilbert, oh. Oh. Parang sinun- sinunod ko na yung una mong... <laughs> yung daliri! Para wala, para wala lang ah. Para wala lang, wala akong narinig na reaksyon. Tusok pa rin. Huwag mo muna nga alisin, kuya. Ah. Andiyan ah. Andiyan na. Andiyan na? Yung daliri. Aalisin ba? Aalisin ba? Anong mas maginawa, yung wala o andiyan? Kaya mong matulog na nasa loob yung daliri mo? Kuya? Kaya, kaya naman. Kung yan ang mas makakaginawa, kuya eh. Kuya? Ah, sige, sige. Ite-testing ko. <laughs> ano po? Alisin daw niya. Aalisin mo. <laughs> Hindi, ganito. Kuya, meron ka, meron ka limang piso. Limang pisong bu- barya. Pag hinugot mo, para hindi lumabas, plak! Ilagay mo, isang kalmo yung limang piso. Yung limang piso ang hawakan mo, ha? Yun na yun, nasa loob lang yun. Kuya, hello, hello. Ayun. Okay, tanggal din. Okay. Okay po. Okay na. <laughs> Huwag mo tatanggalin yung daliri mo dyan, ha? Usap-usap muna tayo. Baka kaya pa. Hindi naman magkukulaps. Kaya pa, kaya pa. Ah, kaya pa. <laughs> Yun kuya, pasensya na. Huwag ka muna matulog. Kasi, kasi yung ano, yung limang piso po, malamig yan eh. Barya yan eh. Bakal yan eh. Yun ang, yun ang maganda doon. Tapos kumuha ka ng konting toothpaste, lagyan mo ng konting yung barya para Para lumalamig sila lumalamig. Huwag mo lang muna nang bibiglayin, dyan lang muna ni limang piso. Naku, Ano nangyari? <laughs> hindi, hindi matay. Yun yung oh my. Oy, nasa na yun? Alam may address ka ba? No? Padala natin ang ambulansya. Eh. Ako po, ano nangyari <laughs> kay Kung ano-ano kasing pinasok sa pet, eh, isa lang yung sinasabi namin eh. Ano nangyari ko, Jay? Ako po. Ako, sana naman maging okay yun. Parang <laughs> nanginginig yung boses kanina. eh. Parang pawisan. Kawawa naman. Kawawa Kuya, relax lang ha. Pag medyo naginawaan ka na, tawag na lang po ulit. Sana makapasok ka pa ulit dito sa linya namin, kuya. Congratulations! <laughs> Yung daliri, dyan lang ha. Job well done. <laughs> Itanong mo kay Kuya Jobert. Hindi, joke lang. Magandang gabi. <laughs> Parang kinilabutan ako ha. Ah. Ang dami ng sinungaling dyan pagka nagkaganon eh. Sabi ni Alona ng Cavite, oh. tanong ko lang po kung paano po malalaman pag ang asawa ko ay nang bababae. Nasa ibang bansa kasi siya nagkakatra- nagtatrabaho at wala po kami hmm. masyadong communication. Malalaman mo pag ang asawa mo ay nanlalalang bababae sa ibang bansa pagka yung dati niyang pinapadalang pera sa'yo ay nagkukulang na. Talaga? Oo. Oh. Tapos hindi na siya tumatawag, hindi kanya na kinakamusta. Mm-hmm. Yung tulad dati pag, ah, pag matagal kayo hindi nag-usap yung, Honey, kamusta ka na? Miss na miss na kita. miss na rin kita. Gusto ko na umuwi. <laughs> Kailan ko babalik dito? Eh, gusto ko na ano, putulin yung kontrata ko. Eh. Hindi na ako ano eh. Pero bago mo putulin yung kontrata babalik, mo. Pero babalik ako. Bakit? ba bago mo putulin yung kontrata mo at bago ano? ka bumalik dito, bakit kulang na yung binibigay mo? Ano ka ba? Hindi, hindi kulang yan. Tinitipid ko yan. Para sa'yo yan. Dati liman libo, isang daan na lang ngayon. Pagdang dolyar? Ganon. Yeah, ganon. Hindi, pagka ganon muna, ganon ang usapan. Pero pag yung ng, ng, ng, ng bababae hmm. na ganito, tumawag ka kunyari. Hello, Han. Oh, hello. Kumusta ka na? Matagal na kita kinahanap. Miss na miss na nga kita yung mga anak mo nandito na. May bago ka pang anak, buntis ako. ano ba? Sabi ko sa'yo kasi, nag mag-pills kayo. Ba't ba't may ginagawa ako? Eh, minsan lang tayo mag-usap. Hindi, okay lang. Basta alam mo naman nagtatrabaho ko eh. Wala nang problema yun. Oh, Magpapadala sige. ko ng pera sa'yo. Oh, Kapapadala ko lang sa'yo nung ano, last 3 months ago ha. Ah. Eh, honey, mag, malapit na mag-15. Magbabayad na tayo ng Meralco. Ng mga Sige, bahala na. Magpapadala ko sa'yo pag meron pa akong sobra. Oh, S- Yung mga bata, bahala na. Sige, Mag-uulam mo na muna kayong itlog na maalat dyan. Dagdagan mo naman ah. Pilitin ko. Sige na, sige na, sige na. Andiyan na yung boss ko. Yan. I love you. Tut, tut, tut, tut. Han, hello? Tut, tut, tut. Yan, ganun na sila mga pag usap Ganun na, para malamig na. Kasi mahalata mo pag talaga mahal na mahal ka nun. Talaga. Masakit na. May iyak-iyak pa yun. Oh, pag miss na miss na miss na miss ka talaga niya. Nihirapan ako. Ito na umuwi. Kasi, Kaya natin to. Kamusta kayo yung mga bata? Lima na kami. Dati tatlo. Bakit may asawa ka na Hindi. Pinicturean ko ulit. Naging Ah. yung picture. Ingat ka, ma'am. Uwi ako sa December, Oo, ha? papa, miss na ka, miss ka na namin. I love you. Maligo ka, ha? Ang yabang mo. <laughs> Mami camel ka eh. Ang sarap naman. Pag mga Ganun. sweet-sweetan Pero pagka talaga. ganun talaga, malalaman mo talaga pag nag-iba yung ugali. Meron, mm-hmm. Lalo na pag nandun siya sa ibang, nasa US, yan, mm. mabilis magkaroon ng chicks dyan eh. Mararama, mal- mararaman, mararaman, malalaman din ba kung ang chicks mo ay babae at, ay babae, malamang babae, ay Pilipina o hindi? May, ma, mal- madalas naman kasi ang gusto ng mga Pilipino ron, mga Pilipina din. Bihira lang yung, din. yung mga ginagalaw-galaw lang nila, siguro mga puti, pagka, mm-hmm. pero hindi sila pag, ano, nakikisama. Bihira lang yung nag-aasawa ng, ano, pag nakangailangan lang ng ano? laman, gano'n, Oo, tawag yun, ng laman. Kasi mga puti daw, ano daw yan eh. Para yung ah. nagsasayaw dun sa Facebook. Tama. O, ayan. ah, Sana nakatulong kami sa iyo, Alona ng Cavite. Tumawag kanina! Tumawag kanina talaga eh. Nawawala pa aso, tinatanong sa iyo. Ang gulo. Eh, di ba? Inasusena mo Sana ata. po pag tumawag kayo, may nakaready na kayong tanong. Baka Oo. maganda. Hindi nag-iisip po, po, po kayo. Ay, sayang po yung oras nyo. Oo, pagka, ano. tsaka huwag niyo ibababa. Kasi kaya natin nakuha yung color na yun dahil yung unang tumawag. Binaba niya eh. Ang hirap po kayang tumawag dito. Oo. Kaya pag nakapasok kayo, huwag yun na ibababa para Oo. masagot yung tanong nyo, okay? Oo, okay. Ayan, ha. Susunod si Kuya Jay at si Kuya mm-hmm. Joe Bert. Kaya sige lang at ipadalaman na ang iyong mga katanungan sa 0939-706-2816 o kaya ay itawag sa 584-5545 at itanong mo kay Kuya Jobert. 947 sa IFM. Siguradong... Itanong mo kay Kuya Jobber. Hello? Hello? Hello? Hi. Hi, magandang gabi. Ano, may tatanong lang po ako. O sige, may isasagot ako dyan. <laughs> Ano? ano? Paano ko ba papakilala yung boyfriend ko? Kanino? Sa mama ko. Parents ko. Hindi dalhin mo dyan sa bahay. Hindi. Bakit? Kasi parang mataas kasi yung expectation sa akin ng mama ko. Ano ba, ano ba, ano ba? Ano ba expectations ng mama mo? Yung siyempre sa... Ano? parang ano, mayaman, tas ano, hmm? gano'n, ni Pogi. Bakit naman na expectations ng mama ano, mo. Ano, matalino. Una-una gusto ng mama mo, mayaman. Hindi naman sa mayaman. Sabi mo eh. Pero yung, oo, yung parang kaya. May kaya. Hmm, parang Tapos? Tapos yun. Tapos, Guapo. Mm -mm. Tapos? Utak, may utak, matalino. Sabi ko nga panaginip lang yun. Wala nang anghel na bumababa ngayon sa langit. Ang asawa mo, anghel. Sobrang dami namang iniling ng nanay mo. Teka nga, titingnan nga kita kung maganda ka. Maganda to. Uy, maganda ako. Kaya pala ah. ayaw ipamigay. Naka-shorts pa. Ah. Hindi maganda. Naka-shorts ka ngayon ah. Uy, hindi ah. Kahapon. Hindi naka-shorts po ako ngayon. Oh, ikaw nagsisinungaling ka. Hindi pwedeng magkamali itong mic namin dahil Oo, mahal to, ano- imported to. Anong suot ko ngayon? Shorts nga. Sa taas. T-shirt. Anong design? Hindi eh, pwedeng sabihin kasi gagayahin ka ng iba. <laughs> Anong Pero maganda yung buhok mo ah. Bagay sa'yo ah. Oo, talaga. Imo eh, no? O imo ka nga. O game, tapos ano? Paano papakilala? Alam mo, dapat hindi naman ganun yung nanay mo. Paano kung halimbawa, yung mahal mo, hindi ganun, hindi ganun yung, hindi, hindi, hindi, ma, hindi masyadong mayaman, ah, hindi matalino. Ano, ano, nagustuhan ko kasi talaga sa kanya. Kasi ano, so, ah, hindi naman super, pero faithful talaga siya sa akin. Oh, yun nga. Papansin, na, ah, ano ko, nararamdaman ko naman yun. Ang dapat bang mamili ng magiging boyfriend mo, mama mo? Yun na nga eh. Yun na nga, mama mo nga hindi. Oh, Oo, yung pala eh, ako, tas Ilang taong ka na ba kasi? 16. Ay, dapat ngang mamili yung mama mo para <laughs> sa'yo. Hindi ka pa nga dapat nagbo-boyfriend eh, tapos kasi. Eh. sinasabi niya pa nga sa akin, dapat ano daw yung asawain ko daw, may lahi, ganun. May lahi! Lahi ano. Ano ka, pinamimigay ka na ba ng nanay mo? Dahil, hindi. Bata-bata mo pa eh, tiniterno ka na. Yung kaagad yung sinasabi niya sa akin. Ko, <laughs> Mag-aaral sa'yo mo sa nanay mo, Ma, ano ba? Gusto mo ba ako mag-asawa na ako ngayon? O tapusin ko yung pag-aaral ko? 16 pa lang ako eh. Ano, fourth year? Hindi oh, first year college. Ay, college na nga pala yan. O, oh, anong course? IT. Oo, oh, ano IT. Right. Instrumental technologies. <laughs> Information technology. Visible touch. ano ba? Information Ah, technology. Information technology. Hmm, sige. O, sige. Yung boyfriend mo ngayon, meron ka bang boyfriend? Ay, magtatanong ba ako kung wala akong boyfriend? Ay? <laughs> Nagalitan ako si ano? Ay. <laughs> Hindi, yan nga. Sige, mag-boyfriend ka. Yun ang gusto ng mama mo para sa'yo. Opo. Okay. Siyempre, lahat ng nanay, lahat ng magulang gusto yung maganda para sa anak niya. Pero siguro, hindi pa sinasabi ng mama mo na mag-boyfriend ka ngayon. Hindi, kasi... Sinasabi lang ng mama mo na sana, anak, kung magkaka-boyfriend ka, yung gwapo, matalino, may pinag-aralan, siyempre. Kung perong ganon na, ma, na Pero ano, time, matatapat sa'yo, Pero- swerte kang tao. Minsan sinasabi niya, sabi niya, basta mabait yung di ka lulukuin kasi yung tatay ko ano eh. Niloko siya. Hindi naman niloko. Ng babae. Makabilang ganun. O, eh, niloko nga siya. Ganun lang yun bahay. eh. Kung makabilang bahay. O yun nga, syempre ganun nga. At dahil may experience yung mama mo ng ganun, syempre ayaw na niyang mangyari sa yan. Kaya gusto niya mapunta sa iyo yung halos perfect na. Pero kasi may karanasan pala yung... Eh, paano yan? Eh, hindi nga ganun ka... Hindi, baga hindi masyadong pasado sa oh, sa expectations oh, ng nanay, nanay mo, yung ano, gusto ano, mo. Paano niya ipapakilala yan? Sabi Ayun. niya pa ano, sabi niya doon ka na lang sa pangit para di ka lulukohin. Paano mo alam na hindi ako lulukohin din ng gwapo? nga Sabi eh. mo nga sa Sabi mama ko, Pati nga pangit, nanduloko. Wala naman sa itsura yan eh. Wala sa itsura yan, nandito sa puso eh. Para makikilala mo yung isang lalaki o isang tao, <clears throat> kailangan makilala mo muna ng medyo matagal-tagal. Matagal Kasi, ko na siyang kilala. o di pakilala mo sa mama mo, Ma, Kilala napakilala ko sa... Oo, oh, yun pala Ang, eh. ang alam niya na kilala niya, parang nanliligaw lang ganun. O, parang naliligaw. Eh, talaga naliligaw pa lang naman eh. Di ba? Pakilala mo sa mama mo ng formal. Kasi yun ang gusto ng magulang. Eh, hindi ka nililigawan sa kalye. Sa saan, labas saan ng bahay. Tungkol sa bahay, magpaligaw. Kung mahal ka nun, kung talagang may respeto sa, sa magulang mo tsaka sa'yo, di dyan ka naligawan sa bahay. Kasi bata pa kayo. Di ba nga? Para kahit papano, nandun pa rin yung ano yung uh, yung nanay mo para tumingin. kasi kayo mga bata kayo, Pagbata pa kayo, kung madalas kayong ano eh, ang mga aligaga kayo. Uy, hindi po. Baka minsan, pag kayong dalawa lang, pupunta ka sa bahay nila, eh, yayain ka dyan, tara, punta sa bahay, wala si mama eh. Pagdating nyo doon, siyempre, mga lalaki yan, minsan makukulit yan eh. Kiss mo naman ako, pakis naman isa lang. Pag pinagbigyan mo ngayon yan, papayag ka naman. Hmm? Pag pumayag ka ng magpakiss, payakap naman habang kiss oh. Virgin pa ako, no? Wala naman ako sinabi ah. Sabi ko, yumakap lang ah. Saka kiss ah. Okay. Corey? Eh, Alam yung ko, kiss naman sa yakap, wala namang mali dun kasi Oo, oh, yakap tsaka halik. Yakap lang tsaka halik, meron na. kasalanan yun eh. Oh, kaya nga, hindi ko naman sinasabing kasalanan, kaya lang, Hindi, baka matukso kayo. Kaya mo bang pigilan yun palagi? Hmm, damdamin yan. Halimbawa, eh, siyempre, ako, marami na akong karanasan dyan. <laughs> hindi totoo. Eh, Hindi mo lahat sinasabi ko. pinigilan, ano? Hindi, mahirap pigilan. <laughs> eh, hindi ko mapigilan. Ilang taon ka noon? Ha? Mas bata pa <laughs> sa iyo. Kaya lang lalaki ako kasi. Sumandi. Lumanti. Ayun, talaga. Mahirap pigilan lalo pag kayong dalawa lang. Makulit ang mga batang lalaki ngayon gusto nila dahil sa mga nakikita nila, napapanood nila, kala nila lahat ng girlfriend nila, pag nag-girlfriend na nila, pwede nilang ida-moves. Wow. Wow. Gilbert, mm. I love you. Mm-hmm. <laughs> <laughs> Salamat. <laughs> oh, sige, okay na yan? Hindi, may tatanong pa ako. Mm, sige. Ano, ano, ano ba, hindi ko kasi pwede Pwede mo sabihin yan. Ano, ano, baka nakikinig sa ngayon. Oy, iba yung pangalan. Ano? No. Oh. Kasi ano, nag-aaway kami. Parang sa, ano, ang galing niya magalit, ganun. Yung lalaki. Eh, boyfriend mo? Hmm? Boyfriend mo? Opo. Bakit siya mabilis magalit? Baka naman ginagalit mo kasi. Hindi ah. Bakit nga daw? Anong dahilan? Ba't nagagalit? Wala namang taong nagagalit Baka naman ano? dahil dahilan. Ano? Baliw. Basta ganun. Huh? Basta, eh, baliw. Nagagalit na walang dahilan. Kunyari, nagkikwentuhan kayo, bigala lang, uy, mahal mo ba ako? Bakit? Ba't <laughs> mo ako tinatanong? Ninigaw agad, ano? No, galit agad daw. Wala man dahilan, eh. Hindi ko na nalulukuhin ko siya, tapos di niya nagets yung joke ko. Nagagalit. Ay, mababa lang ang IQ ko, alam mo na eh. Bibitaw <laughs> mo ba ako ng malalalim na joke? <laughs> Iniinsulto mo ba ako? Pinag-iisip mo ko. Pinag-iisip mo ano? ko eh. Alam mo, limitado lang ang pag-iisip ko eh. O, tatangin, tatanungin mo pa ako ng 5 times 8. Sinabi na hindi ko alam yan. Galit na. Galit Away na. Away na yan, di ba? Tawa ka ng tawa. Ba't tawa ka ng tawa? Ay, nagiging matanda ka pa tumatawa ka. Huh? Hello. Hi. Um, okay na? ba? Hindi ito pa. Ay? O sige, dilim. Bilis lang. Bilis lang. Ano, nakapunta na daw dyan yung best friend ko eh. Sino? Sa, dito sa ano? Sa IFM? IFM Oh, siguro. Marami na pumupunta rito kasi. Eh. Anong gagawin natin sa kanya? <laughs> Pag sunod na punta, anong Pag gagawin? susunod na pumunta rito, anong gagawin ko? Al- Naku po! Yun ang gagawin ko? Hindi ko pwedeng gawin yan. <laughs> Huwag mo kausapin daw. Huwag ko kausapin? <laughs> Magalit ata sa kaibigan yun eh. Pinagsakan ako ng telepon. Hindi, naputol. Halata pa naman naputol. Eh. Sinipa ng nanay niya. Kanina ka pa dyan lumalandi! <laughs> Tinadyakan yung telepono. Kala mo, hindi ko naririnig ha? Yan. Sumbong-sumbong ka pa doon ha? Sumbong-sumbong ka pa kay Kuya Jobert mo ha? Sabi nang gumawa ka na ng assignment. Mga batang aligaga. Pero madyan. Uh, wala pa. Mamaya, Kuya Jobert. <clears throat> Hindi ko mabasa-basa kasi ni, kumanta ka kasi. Napuno. Naghang. Ang daming... <laughs> Hindi na ako. Tutula na lang ako sa susunod. Ayan, binabati ko nga pala yung ng ate ko nakikinig ngayon sa akin na ah, sa St. Anthony Manay. Uh, ah, happy listening. Tsaka yung mga tao dyan na nakikinig sa buong binangonan. May malaki daw na ano, trompeta. Ay, nakikinig. Oo, yung mga tumatakbong kagawad. Nag-i-echo. Maraming salamat po. Mga taga Denmark! Denmark! O nakikinig, Sabi live na, streaming. Malapit sa Bicol yan, di ba? Hindi. Ay, hindi. <laughs> Sa Europe, Europe to, Europe. Canada, tsaka sa Italy, yan, sila Chean. Tapos sila Lansky sa Canada. Mm. Siyempre, sa London, si Jaja. Happy listening, baby. Levi at saka si Kweng ng Denmark. Hello po, magandang gabi. At uh, sa Tihada family dito sa Pilipinas. Okay, mga taga Saudi Arabia na nagpapabati lagi sa atin dun sa isang uh, auto auto repair shop. Uh, hmm, happy listening sa inyo mga kaibigan. Kamusta na lang sa mga camel? 584-5545 <laughs> Itanong mo kay Kuya Jobber Itanong mo kay Kuya Jobber at kapag may niismol yung maliliit, hindi nakakabulag ang malaki. Mm, kaya nga sabi nila, ang liit ng binti mo. Naku po! Ka, pa, binti lang ang maliit dyan. Alam mo kasi magtataka kapag yung lalaki na maliit. Mm. Maliit, maliit yung braso. Para yung kaibigan ko eh. Mm. Maliit ang braso, maliit ang kamay, maliit ang mga hita, maliit ang paa. Umibili nga yun sa children's ano eh, shoes eh. Kasi yung paa niya, three and a half. Pero nagbabasketball yun ha. Pero naman, yung pala, yung hindi ikinalaki ng parte ng katawan niya, nandun lang sa isa na ilagay lahat. Doon sa may bandang doon. Bandang doon, grabe oh, parang ano, mustasa. <laughs> Ay, hindi pala. Basta ewan ko, parang murkun. Pag Pasko, parang murkun, laki haba. Kaya nga. Parang ay, ganyan. <laughs> na ganyan na ganyan, no? Oh. Kurting ay? Kurting <laughs> ay. ay. Hindi, yung ay lang natin. Kaya nga nung ay. Kulay pula, ampul, ganun din, kulay pula. <laughs> Pare, ayaw tingnan yan. Naalala ko yung kumpare ko. <laughs> Nakita mo na? Oo, oh, eh, siyempre, minsan sabay kaming, ano, pagka medyo nagkainuman, minsan nag, pre, sabay tayo, pre, dito. Sabay kayong? Jumijingle. Jingle. Tapos biglang, Bert, pa, Oh, Neil, ayaw mo nga dyan. Bawal umiipag mo yung bote. Hindi bote to. Kala ko bote ng beer. Yung pala, hindi. Yun na yun? Yun na yun. Takot yan. Eh, eto, eh, Kuya Jobert. mm. Ito, sa text tayo, Kuya Jobert. Mm. Kuya Jobert, may problema po ba pag iba ang relihiyon ng, ami, ng girlfriend ko? Wala namang problema kung iba ang relihiyon ng girlfriend niya eh. Ang magkakaproblema dyan kung paano sila magkakaintindihan. Halimbawa, kung paano ikakasal. Mm-hmm. Diba? Paano? Kung yung pamilya ng babae gusto ikasal sa ganitong simbahan, ikaw naman gusto mo ikasal sa simbahan nyo, di magagastusan ka. Di ba? Para kung gusto niya rito, o oh, di gagastos ka ng isang daan libo sa kasal mo rito, kakasal mo na naman agad sa simbahan nila, isang daan libo ulit. O, oh, wala problema sa... Pe, kung magkakaintindihan kayo na ikasal doon sa simbahan nyo, yun lang. Yung mga kamag-anak din, yung mga nanay tsaka tatay, minsan hindi sila pwede. Tapos minsan may reliyon na ano, di ba? Na may pwedeng gawin na hindi mo pwedeng gawin kung sa reliyon mo. Eh. Sa reliyon mo. Mahirap. Pero nasa inyong dalawa yung kung nagmamahalan kayo, Paano yung pag-uusapan nila? Yung ganun? Oo, pag-usapan nyo. Kung gusto nyo, bindisyon na lang tayo ng pare. Tapos pakainin mo ng tigi-tigisang champurado yung bisita. Good <laughs> stone. yun. Champurado na lang po kasi hindi po tayo nagkakaintindihan kami po eh. <laughs> Champurado lang. Tapos, tsaka, eh, yun nga eh, dahil mag, medyo complicated nga Hindi yung naman magpansit. Hindi, champurado para iba. <laughs> champurado. Ang baduy ng kasal mo. Buhay ang baong kasal! Ito na, reception na. Ano yun? Yung cake, champurado rin? Meron pa kalap, yung kalapati pa, yung mga, yung ano, yung bibili pa sa simbahan, yung mga kulay-kulay. Maya lang, maya. yung ini-injection na ng, Oo, para magbago yung, lang yung kulay. Nilalagyan ng ano, kalburo. yung mga kawawang ibon, tapos yung mga, yung ninong mo, naka ano lang, naka lang, tapos walang t-shirt. Parang, yun, parang hinablot lang sa tabi-tabi. <laughs> Binastos na kasal. <laughs> yung ninong mo nagtitinda lang fishball. Pare, laki nga! Pirma mo to! Surini, tapos isang ninong mo nanginginom sa kanto. Pre, pirma mo na to. Hindi ako marunong magsulat. Tamark na lang! Nabusan pa ng gin yung papel. Tinan mo yan. Kagulo-gulo na tuloy yung Basta nagkakaintindihan kayong dalawa. Oo, importante kayo. Kaya nga magkakaroon ng... Eh, kung ikaw na magkakaroon ng conflict yung kasal mo, magiging hindi valid lang yan, magchampurado ka muna. <laughs> Kumbaga, pre-wedding. Pre-wedding muna. Try, trial, trial muna. Pre-trial. Ah, pre-wedding. Ah. Inimbitahan po namin kayo sa pre-trial wedding namin. Ang handa mo na po, champurado. Pero, meron pa kaming dessert. <laughs> Anong dessert? Lugaw. lugaw. Ginataang lugaw. Resort. Baduy. Tapos yung iniinom, arnibal lang, walang sago. Walang aatin yan. Dali alam mo naman mga Pinoy, pag sinabing kasal, laplapan, kainan yan eh. Pag naamoy ng mga bisita mo, champurado lang handa mo, sisilip lang yan. Ay, champurado. Ichichismis <laughs> eh, ka pa. Uy, kinasal din sa atin, no? Sa kabilang barangay. Alam mo, ano? Handa? Sampurado? <laughs> Kaya? Tatlong ano pa? Tatlo pang mga, mga kamangkok na malalaking champurado. Nilangaw, walang kumain. Kahit ibigay mo sa pulubi, namimili na rin yung pulubi ngayon eh. Malamang, ang bisita mo sa reception, yung mga pulubi dyan sa kanto. Kain po, kain po tayo. Ano wala ba yung sabaw dyan? Kahit sabaw lang. Champurado din. Tabang-tabang pa niyan ni. Eh. Ang putla-putla, manong. Dire mo yung super mo. Nakakaya. Yung mga pulubi, pag, pag pupulaan pa yung ganda mo. Ah, kain, kain po kayo, manong. Tinipid, ang putla. Ang putla-putla. Tapos yung kanin mo, parang yung tig na 1950 lang. Ang mapupulang la... <laughs> ang taba, kuya! At mga ganun pa yung mga nagre-reklamo sa'yo. Nagre-reklamo pa? Mm, yung mapili kaya yung mga pulubi minsan. Minsan nalagyan mo na sabaw. Kuya, pingi po kanin. <laughs> Lagyan mo kanin. Kuya, lagdag mo sabaw. Lagyan mo sabaw. Tapos pag binigyan mo na, ayan, kain ka na. Kuya, akin na lang po yung karne mo. <laughs> Ayaw ka na rin nilang pakainin. Ikaw bandangol, ikaw na lang magsasabaw. Ganun ang kasal mo, champurado party. <laughs> Mabuhay ang baong kasal! Champurado na rin itapon mo sa kanila, oh. Huwag na yung bigas. Nung pinaka ko pala, kahit pasado naman ako. Mm. Alam mo sa lahat ng subjects, pasado ako, pero sa kanya lang hindi. Meron bang ganun, teacher? Pag pasado yung estudyante, ewan ko, Jobit, pero ganun talaga eh. Paano ka pasado sa mga exam? Opo, ganun. Bagsak ka? Pinag-iinitan ka? Hindi. Ano kasi kay Jobert? Mm bakla. Oo, ano naman ako bakla. Stupid feeling kasi ano eh. Parang kusunada ako, ganun. Kursunada ka nga eh, babagsak ka. Hindi <laughs> kanya niya kursunada. Mo, ano, babagsak na niya ako Naiinis para... sa'yo yun. Iya, ano niya ako, pa-blackmail niya ako, parang... Bakit? Sigurado ka bang kursunada ka niya? Okay, Jobert. Kasi Bablack pala ako nilalandi nun eh. Parang nilalandi. <laughs> Alam nyo kasi minsan na ah, kayo, pagka bakla yung teacher nyo, feeling nyo, pag binabagsak kayo, kursunada kayo. Ang importa ang tanungin nyo kung hmm, bilang estudyante ba talagang ginagawa mo yung papel mo bilang estudyante? O kasi madalas ang mga teacher na bading, ano yan eh, stricto yan. Magagaling din kasi mag-aral yung mga yan. Mm. Diba? Feeling nyo siguro, pag minsan binabagsak kayo, pakiramdam nyo parang gusto kayo o ano. Pero ang totoo niyan, hindi naman talaga kayo nag-aaral mabuti. Pero kung totoo talaga na ganun ang ginagawa ng teacher mo, kailangan sabihin mo sa mga magulang mo yan, di ba? Para mapag-aralan kung totoo nga. Kung totoo nga, pwede mo ireklamo yan. Tama, tama. Sige Mm, tama. Mm. Kung na ano ba, nilalandi ka? Paano ko nilalandi? sample practice, ganyan. Ano bang subject yon? English po. English, may practice. Anong practice Drama English? siguro. Yung mga play, ganun. Oh, play. Paano, paano? Yung, di ba, mag, mag, ano yun, magtuturo yan. Kunyari si Juliet, ay si Juliet ah. siya. <laughs> ganun, ganun, baba, ganun. Paano tinuturo ay eh, nakawakawakan ka? Oo, Ikaw lang ba ang ginaganyan niya? opo. Ako lang pogi hmm. sa school eh. De, joke lang. Ayun, ah, hindi ako naniniwala doon. <laughs> Pogi ka lang sa school. Hmm. Sige yun. Ah, pag totoo yan, eh, sabihin mo sa mga magulang mo, ha? Opo. Para, ano, magawa na. Robert, para, may oh. natanong pa ako. Ano? Ito naman sa akin na to. Sige. Ano po? Ano? <laughs> Yahoy. Ay, huwag mo na itanong. Naya ka pala eh. Hindi lang ako, Jobit naman. Oh, ano, ano? Ano, may sugat yung ano ko. Len, yung ano mo, Yung- bangus, Hindi, yung nilalabasan nung ano, puwet mo, may sugat. <laughs> ha? tumpak, yun. Oo. Oh. Ba't kinakamot mo ata? Mahaba ko mo eh. <laughs> Paano ka mo kasi nililiha mo? Oo, <laughs> Paano ba? Ba't may sugat? Nakaupo ka ng pako. Ba't may sugat? Pinubit yung, alam mo yung ano, yung palibot yun, diba? Oo. Oh. May Moranas. Sa may, at maranas na ba yun? Hindi ko kasi alam. Ano nga nangyari nga? Ba't ka may sugat doon? Siguro dahil sa ano. <laughs> Ano nangyari? Siguro sa ano, malaki yung nilalabas. Ganun. Dumi. Hindi ka hmm. kasi kumakain ng mga prutas. Opo. Siguro buwanan ka ang dumumi. <laughs> Kaya mga solido yung lumalabas dyan. Oo, dapat regular ang pagdumi mo kasi hindi healthy ang mga ano, dapat araw-araw dumudumi ka. Tumitigas talaga yan. Ha? Main ka na maraming prutas, suminom ka na maraming tubig. Sige, kayo. Oh, tapos lagyan mo na mara alcohol yan. Pag umaray ka, malala yan. <laughs> Sali ka sa amin? Sali ka na, di ba? Sige po. Ha? Kasali ka na ba? Hindi pa po. Mula sa araw na to, Mula sa araw na to, pinapangako ko pinapangako na ikakalat ko ko, ko, ang ligayang dulot Aligayan Dula. 93.9 IFM. 93.9 IFM. Sa IFM, siguradong enjoy ka! Tanong mo Ayan. Ayan, may sugat sa puwet. Tapos nireklamo yung <laughs> teacher niya. Parang dududa ako tuloy kung <laughs> baka naman siya may problema. Hindi naman maging mas- masama kung teacher niya. Oo, nga, lagi nilang sinasabi, kaysa bakla yung teacher nila, pinag, baka naman hindi nila pinagbubuting pag-aaral nila, huwag niyong ginaganyan yung mga teacher niyo. Alam niyo ba, ang hirap mag-teacher. Tapos pagbibintangan niyo lang ng mga ganyan-ganyan, kaysa tinachancing ang ka. Ba't ka Dahil may ikaw ang pinakagwapong estudyante sa eskwela niyo. Parang hindi naman. Ayun o. Kita mo? Dahil tagyawat eh. <laughs> Huwag ka naman masyadong feeling pogi, kuya. Kasi di ba, nakakasakit din tayo ng damdamin. Alam, maka marinig ka ng mga teacher na ganyan. Yung mga nagtuturo ng tapat, di ba? Hindi lahat ng teacher na bading ganyan ang ginagawa. Mm-hmm. Minsan, kayo rin, pag gumagawa kayo ng kabalastugan sa eskwelahan, sa sinisisi nyo sa mga teacher nyo na, kasi ano, gusto lang naman ako niyang, ano eh, crush ako niya, kaya ako winabagsak. Alam mo, kung totoo yan, marami na nagreklamo dyan. Guwap po. Ako nga, hindi ako ginaganyan ng teacher ko. <laughs> Talaga siguro. Binagsakan nga ako ng hollow block sa ulo kasi sabi ko, gwapo ako, sinungaling! <laughs> Huwag magpiling, mahirap yun. Ito, sa text ko Jobert. Mm. Kuya Jobert, pangalan ko po si Danny P. Danny P! Nasa Saudi Arabia po ako ngayon. Ay, sumra ba? Mm. Tapos, may nakapagsumbong po sa amin, mm. sa akin, Nabuntis po ang asawa ko. Dalawang taon na po akong hindi umuwi. Dahil doon? Hindi. Dalawang taon na siyang hindi pa nakakauwi. Alam mo, WJ, marami na akong experience na ganyan. Pinsan ko dati, ganyan. Yung nagtatrabaho siya sa Saudi, kung ano-ano, hmm. chinichismis ng mga kapitbahay niya sa kanya. Ano mo, muntik na mabaliw yung pinsan ko. Umuwi. Nagtatrabaho yung tao, hindi naman pala totoo na sobrang naniwala sa mga chismos ang mga nandito sa Pilipinas. Hindi naman pala totoo. Umabot sa kanya na... Umabot na parang praning-praning doon. Hindi lumalabas ng kwarto, umiiyak ng umiiyak. Nagkipagkwento na sa Camel. <laughs> Nagtatanong kasi mga opisina niya, tinatanong niya, pare, totoo ba? Hindi nga totoo yan, pare. Marami na tayong kar... Hindi ako niniwala. Pati Camel kinausap? Kinausap na yung Camel. Tinatanong, ah, totoo ba? Yung asawa ko ganun. dinuraan dyan sa mukha eh. <laughs> Ba't ganun? Gumaganon pa siya. Hindi, yan nang minsan. Sana huwag ka masyado maniniwala sa mga sabi-sabi kasi kung wala kung unang magsasabi sa dyan yung mga close relatives mm. mo rito na totoo nga pero kung mga sulat mga anonymous kalokohan yan paano yan kung totoo talaga ay, yan ang nakakalungkot doon. Paano niya mabubuntis yung unang doon siya? Pwedeng mangyari yun, pero yun, naku. Three months na daw buntis. Yun ang sabi daw. Yun sabi, ang sumbong sa kanya. pero kung totoo yun, wala siya magagawa. Pwede niya may ipacheck yan sa mga pamilya niya, niya, kamag-anak niya. Tignan diba? yung asawa ko doon kung buntis talaga. Baka naman ano lang, tatai lang. <laughs> yun yun mahirap talaga yung mga ganun. Kailangan sigurado. Malaman naman. Ang paawa siya yung isa Buti patay ang kuko mo ngayon. binti, binti ko. Ang sakit kasi gusto niyang, Papa, ayaw niya akong palabasin sa kotse. Ini, ini, ano bang kotse yan kasi? Ang laki-laki ng kotse siguro niyan. Kotse niyan, mayaman ba yan? Kasuntukan kayo sa loob. Suntukan kayo dyan, nagpaloan pa nga kayo dati dyan eh. Akala ko may sakit, malakas pala. Hmm. Grabe. Malakas ano? talaga. Tumutulo pa yung laway niya ni. Eh. Hayok na hayok yan sa'yo eh. Alam niyo po, iba yung tingin ko sa kanya nung time na yun. ano? Iba, parang na-demonyo na. Ko po, hindi ko po alam gagawin Kasi nga ikaw, nakakaakit ka ata. Oh, Ting- ganda siguro ng suot nito. Siguro ganyan din suot, ganyan din suot mo nung gabing yon. No. Hmm, oh. Tingnan mo nga. Hindi, magkaiba. Naka-shorts ka din eh. Hindi, naka, naka-pedal ako nun. Eh, ito shorts. Hindi rin, ako pedal din. Nagsisinungaling ka naman eh. Promise, promise, promise. Tingin nga. Ay, oo nga, cycling. cycling shorts yan tawag dyan, di ba? Di ba? Ano pong gagawin ko? hindi, hindi na. Hindi ako nakasure na. Ano. O sige, nakasakay ka sa bike. Ayan. <laughs> o yan, ang gagawin mo eh, huwag ka na makipagkita dyan. Ha? Huwag nang uulit. Kasi susunod na, na tawag mo sa amin, umiiyak ka na yan, sigurado. Ay, Jobert, ganda kami sa kotse. Kotse na naman. Pinusasan niya na ako. Mga ganun ka na niyan. Huwag ka na kasing sasama ulit doon, ha? Huwag ka nang sasama doon sa lalaking yun, ha? Sana. Okay? Okay. Oh. Okay na yan. At least naka-uwi ako ngayon. kan. Ano nangyari? Ano Nalulungkot ko tuloy yung ano ko, eh. Adam's apple ko eh. sa IFM, sigurado. Eh, enjoy ka. Ipanong mo kay Kuya Jobe! Nangyari sa'yo, Dre? na ano ko naluluko yung Adam's apple. May ganun pala. Nalululun ba yun? Dahil naagapan ko lang dito. Sakit. Bakit? Ano nangyari? Si ate kasi. Ano-ano mga problema. Wala na. Yun lang, wag nang ito, nagtiwala ka na naman kasi. Alam mo yung coaching yan, <laughs> makababalag ganyan kotse na yan. Lagi siyang niyayaya doon. Sumasama naman lik, masikip daw. Halika na. Hindi na siya nag, na, nasa ano, nadala. na pag di na sinasama siya sa kotse, may balak. Kahit mm. masikip dito, dito na ako matutulog. Sabi mo, no? Mm. Ay, eh, gusto din ata nito magpahila-hila eh. Sampal ka tuloy. Sumakit daw yung pangay. Hindi makakain ng mga bilo-bilo eh. Lakas siguro nun, ano? Lakas nun! Nauntog pa daw eh. Pak! Lumabas yung ulo sa bintana, oh. Pang! Bumalik ganun. Aray! Ganun daw eh. Wawa naman. Huwag niyo naman ginagaya yung mga babae. Kung ayaw sa inyo, sigurado, siguro pangit <laughs> kayo. Tumatanggi. Eh kasi boyfriend niya yan, di ba? Boyfriend ata. Parang, hindi naman, kung boyfriend yan, hindi naman umasta Hindi, dapat ng ganyan. Kahit eh. na boyfriend kayo ng babae, hmm. wala kayong karapatang Hindi dapat ganun sila. eh. Mm-hmm. Na kala nyo pag girlfriend nyo na, pagka girlfriend nyo na, meron na kayong, uh, ah, mayroon na kayong lisensya para ganunin sila. Na po, Wala. Moves, eh, naku, ano kayo? Hindi naman ano yan, hindi yan bayaran na babae na kahit anong oras niyong gusto, papayag, ano kayo, baliw? Kahit nga yung mga bayaran, hindi naman nagpapa, di ba? Talaga? Oh. <laughs> Talaga? Talaga. <laughs> Ay. Ano ba? Kasi nabasa ko yun sa dyaryo. Oo, oh, kasi hindi, hindi mo talaga <laughs> mapipilit yan. Dayain ka daw niya. Nandadaya yan eh. ano <laughs> ba yan? Based on experience? Hindi, nabasa ko yan. Ako hindi ako map... <laughs> Kuya J. nabasa Nabasa ko yan. Nabasa ko talaga yan. Ang so, sagot mo kasi talaga. Hindi, kasi nga nabasa ko kanina lang na nandadaya. <laughs> Nagulat daw siya. Sabi niya, kala ko ba ano? Ba't yan ano lang? <laughs> Magulang? Magulang! Ang bilis magbihis. <laughs> Ay, ano ba yan? O, oh, ano na? Mamamatayin mo nga. Pinabatay ko yung si, si Doc, si mm. Sam, si Kim, tsaka si Babes. ah, happy listening. Dick, um, si Maring Lane, uh, sila Inad, Alain, Johnson, Bombet, Marvin, Yuling, Kiles. Kumusta kayo dyan? Happy dating sa inyo mga brother. Mama Leti, I love you! Belated happy festa sa mga taga Sambuanga! Sambuanga, mabuhay! Como si Liam? <laughs> ano, ano? Wala. Ano sabi mo? Como? Como si Liam? Ano pangalan mo ba yun? Hindi ko alam. Hindi alam. Espanyol yun. Basta, alam nila yan. Tsaka ano sila eh. <laughs> Itawag nyo lang po yung mga katanungan at mga problema. Gano'ng kakapal na yung apro na yan? Makapal po eh. Ano yung apro? Yung, yung ano, parang kay Jimi Hendrix. Ah, ganun po. Oo, yan. yung parang mga ano na yan, makapal na pabilog. Eh, wala po eh, reject na po yung headband ko eh. hindi na kaya. Eh. Hindi na kaya, sobrang kapal. Makapal po. Dahil balakubak niyan. wala. <laughs> Walang balakubak? Wala naman po. Wala. Pero Makati yan. Makati nga po eh. Alam mo ginagawa dyan? Ano paano mo minimaintain yan? Ano po, yung shampoo tapos pag, pag, pag naliligo ko, yung gripo. Oo, tinatapatan mo. Hirap kaya hu- mag- magastos sa shampoo yan. Opo, isang sachet. Kulang pa. Oo naman, hindi lang isang sachet yan. Yung buhok ko nga sa silik kikili, isang sachet lang. <laughs> yung buhok mo siguro mga apat, sa sachet. Pero kung may straight pa yan, yun na ba tinatanong mo? Opo. May straight pa yan, pero kailangan mo gumastos yan, papaselopane mo yan. Hmm, wala pa akong pera eh. Oo, oh, gagastos ka ng mga 3,000 dyan para mag-straight. Grabe, mahal. O Di kaya, o kaya, ipa-skinhead mo na lang. Dalawa lang yan. Kung gusto mo ipa-straight, gagastos ka, gusto mo na ipa-dreadlocks mo. Ganyan po, bala ko kaso, bawas sa skin. Ah, Ang pinakamaganda namang isang solusyon dyan, ah, mura lang. Pero medyo konting tiis. ano po yun? Um, alam mo yung ano, lighter fluid, <laughs> ano po yun? ano po yun? buhos mo sa ulo mo, tapos hindi mo ng lighter. <laughs> Tapos sumigaw ka ng DARA! <laughs> Mahabdi yan, pero kailangan ipikit mo yung mata mo. <laughs> mm. Lagi nga po ako inaasa ng mga tropa ko eh. Mm, wag na, ba't naman nila asar eh, na ang trip mo, di ba? Kanya-kanyang trip yan. Parang pubic hair daw yung buhok ko. Hindi naman. Pagka hindi mo na pinalagaan yan, mangangamoy pubic hair yan. Kaya kailangan, hugas, hugasan mo lagi yan. Dahil ikaw na nga, pinangatawa na mo na yan. Sino ba gusto mo kasing gayahin? Bob Marley po. Ah, si Bob Marley. Ha? Opo. May tanong pa po ako kay Robert. Ano? Ano po pinagkaiba ng pumpkin sa squash? Yung pumpkin, ay yung squash, ano yan, yung um, kalabasa. Maliit lang yan. Yung pumpkin, parang ulo mo yan. <laughs> yan yung ginagamit sa trick or treat, di ba? Halloween. Halloween, yung malalaki yan. Yung mga original na ganyan, nasa Guinness Book kasi laki ng ano yan, kasi laki ng truck. Oo, <laughs> oh, pumpkin. Pwede ka, pwede mo ang gawing bahay. <laughs> Yung kalabasa, dito lang sa Pilipinas yan. Yan ang ginagamit pagka naglulu ginagataan pa nga yan eh. Tapos yung mga buto niyan, ginagamit niyan pag may lamay. <laughs> Buto ng kalabasa. Diba? Kuya Bert, hmm. pwede mo ba akong humingi ng advice? Siya, sige. Yung mga damob sa babae. Mga damobs, hindi tinuturo yan eh. Kasi likas yan eh. Di ba? Pag itinuro ko sa yan, kung hindi mo naman kayang gawin yung ginagawa ko, iba ang dating, di ba? Opo, okay, eh, medyo may pagkatorpe po kasi ako eh. Wag, huwag ka maging torpe. Kailangan lang, ano ka, yung may tiwala ka sa sarili mo. Lakas ng loob. Lakas ng loob. Mga oh, babae. Kahit ano itsura niyan, nasa diskarte lang yan. Gusto niyan. Huwag mo pakitang may gusto, masyado mo silang gusto. Oo, oh, pagka habol ka ng habol dyan, magpapakit na magpapakit sa'yo yan. Parang normal lang. Lalo na sa buhok mong yan. Ang dami mga habol sa niyan. <laughs> Oo, oh, ang dami kayong chicks na gusto. May gusto kay Bob Marley. Oo. Oh, magka may crush ka, sabi mo, gusto mong patunayan ko sa'yo na mahal kita? Sabi mo, ito yung tinor, ikaw maglagay, sunugin mo. Kaya ba, oh. na-influensyahan nga ako ng mga tropa ko makinig sa inyo eh. Ay, marami. Simula nang yung may boxing, may backling. Ay, ah, boxing. Opo. Boxing. Ah, sige, maraming salamat sa'yo. Ilang buwan ka na, na nakikinig sa amin? Po, marami po. Isang pamilya po dito eh. Ay, talaga? Andiyan kayo lahat? Andiyan po. Sige, sabay-sabay nga kayo. So, ang naririnig ba nila? Ito po. Sabay-sabay kayo ha? Okay, lapit kayo. Lapit daw, lapit. Game? Game po. Mula sa araw na to. Mula sa araw na to. Pinapangako namin. Pinapangako namin. Na ikakalat namin ay kakalat namin ang ligayang dulot ang ligayang dulot ng 93.9 IFM. 93.9 IFM. IFM. IFM. Sa IFM, siguradong enjoy ka! Yehey! Kay Kuya Jobert! Ayan. Ayan. Ayan, lagi mga nagkaga eh. Mga barangay naman kausap namin. Ba't ganyan karami? Sobrang dami saya-saya naman natin. Yan ang tinatawag na public service. Maglingkod, magpasaya, pag uh, magbigay ng ngiti sa mga nalulungkot nating kababayan. Tawag lang po kayo, ha? Anong numero? Ano ba yan? Lagi na lang, lagi na lang. Kanina kakausap ko lang, sabi nung babae. Kay Jobert, ito lang ako. Ano Naman, nagpiprito na naman siguro esteryado yan, iniwan. <laughs> Yan kasi pag tumawag kayo, sino naman ibaba. Ginang, Pag ayan. sinabing antay lang dyan, antay naman kayo po. Nagbukas na ako ng libro na naman, oh. Nasa volume 8 na ako, oh. Alam niyo kung gaano kahirap mag... Ay, sasara ko na nga to. At, ah, dito na lang tayo sa text, Kuya Jobert. Sige, Mula to kay ah, Paolo B. Jones? <laughs> Paolo B. lang Paolo eh. Ah, v. Ha, si Paolo V. Paolo, B, B. B talaga. Ah, B. Team B. <laughs> Paolo B, yun lang nakalagay. Wala kang lugar. <laughs> Pero ito. Magandang gabi po kayo, Jobert. Mhm. Bakit po ba pag sinabing matatapang o, o yung tungkol sa ka, katapangan, bakit po ang laging parang i, i, kinukumpara na bayani ay si Andres Boni- Mhm. Bonifacio. Kung bakit siya laging pinagmamalaki. Kumbawa, si pinakamatapang, si Andres mm. Bonifacio, at tapang at tao, di ba? Oo. Alam mo kasi to, teka ha? Ayoko nga nga. Kung bakit. Ito kasi, ito sa libro ko, si Andres Bonifacio pala, siya ay mayroong agimat. Agimat? <laughs> Ano Meron. Kaya lahat ng labanan na na na, na, na, na napuntahan niya talagang lagi siyang na, hindi mo alam kung gaano napapatay na pala Kastila niyan sa isang labanan. Ilan? Tatlong oras na ispadahan, nakakapatay ng limang daang kastila yan. Nakahati <laughs> sa dalawa yung kastila. <laughs> Pag nadadaanan, mayroon siyang gulok. Alam mo, isang galing. Ano yun? Asan galing yun? Galing sa langit. Ano, parang agimat o parang power o dati kasi silang dalawa ng tatay niya, nagtatrabaho sa gubat, bundok, sa bukid. Sa Magbubukid, yun eh, na. Yan. Ngayon, sabi ng tatay niya, alam ba na pag kumikidlat, kailangan may dumabagsak na ah, espada galing sa langit. Kailangan, kailangan natin yan, tay, sa revolusyon. Paano natin kukuhanin yan, tay? Kailangan nating saluhin ang kidlat. Kidlat! <laughs> Exacto, tama nag-uusap sila, kumidlat. Binuot ni Andres <laughs> Bonifacio yung tatay niya, oh. <laughs> Sinangga niya, oh. Anak, wag! <laughs> Namaan yung tatay. Ginawa parang... Ngayon, pagbagsak ng tatay, sunog-sunog na eh. Tinapon niya, napasok pa nga sa tatay niya kasi parang naging... Nag-ground, grounded? Ano, ground. Naging, naging ano, prunes, parang prunes. Pag angat niya gano'n, oh, lumit yung tatay, sunog, tinapon niya, napasok siya. Ay, Wawa naman si tatay. <laughs> Yari dyan, wala nang mata, wala nang buhok. Umaral sa umi. <laughs> Oo, oh, parang nakuryente yung eh. kayaan yan pag pinamakan ng Tapos kidnap. ginawa niya ngayon po sa gubi, bukid, yung tatay niya, binubus-busan niya ng gano'n para mawala yung apoy. Kasi Tubig, nagbabaga. Gawa ganun-ganun pa yung tatay. Wawa naman tatay ko, buksan ko na nga to. Bubuksan. Binuksan. Binuksan niya yung tatay niya. Siniswa? <laughs> Wala na. Parang bakwa na lang. Ginano na lang, oh. Pagbukas na andoon. Ang alin? Isang magandang espada. Kumikinang pa. Parang panday lang yan, eh. <laughs> ano ka ba? Totoo to. Andun talaga. Saka, hindi niya, hindi pala, binuksan niya ng konting yung pantalon tatay niya. Nakatuwad tatay. Hindi. Parang kay King Arthur, yung eh, kay Panday, nakatusok, di ba? Mm. Yun, nakatusok sa puwet ng tatay niya. <laughs> Kawawa naman si tatay, sabi niya. Pero kailangan namin to. Binulot niya. Oh. Ay, panday nga Hindi! Hindi! Hindi! Iba yung turog ng panday. Si panday, Ah, sa parang kanya, ganun So yun, tinago ni Andres Bonifacio ngayon yun, Kumikinang pa eh. Tapos may nakalagay doon uh, ang sabi ron, break glass in case of emergency ang agalon. <laughs> Ngayon, Bata pa siya noon, bata pa ano siya. mga 15 years old, kung pumutok yung revolusyon, dating niya sa bahay, may ano pa, may, may ano ba yun? Combination <laughs> Password? <laughs> may la- lock. May lock? Oo. Thanks, Dad. Ang lock. Para sa kanila talaga yung pala, thank God, nakalagay dun sa lako. Oh. Pak! Mukas oh. Kinuha niya ang ganda ng cook. Talaga, ang tibay. Tapos, eh na, nagkagulo na yung barrio nila kasi sakupin sila ng mga Kastila nung gabi. Siya na yung nanguna. Grabe, oh. Siguro mga sundalo raw na nandun, mga isang libo na yung barangay nila. Isang libong Kastila. Ilan lang kaya sila? Ito nakalagay dito, ah, 15 and a half. Ano yun? 15 silang malalaki, isang unahan ang kasama nila. <laughs> si Bat lang ang dala. Nagpo-pole ball. <laughs> Dala-dala, oh. Siya pa yung nangunguna, oh. Yung unahan Si Bat, ang pangalan, Babawakis. <laughs> Andiyan na sila. Nag-pole vault daw, oh. Unano lang, eh. Three and a half. three and a- Three seven. Pero lumalaban. Lumalaban. Siya nga yung starter eh. Andiyan na sila. Si Babawakis oh. Tumatakbo. Oh. Paul Bolt tirang ganun, babagsak niya mga Kastila eh. Na, mahanap si Andres Bonifacio. Isang hiwa ganun, 15 patay. Ay, haba. Parang tissue nga lang na pinupunit. Dahil patay. Yun. Kinamagahan, sikat siya eh. Sikat siya ngayon, kwentuhan. Nag-inuman sila ngayon sa isang tindahan. <laughs> sikat siya eh. Pare, ang galing mo kagabi, Brad. Pare, Andres. Nakarami. Ngayon, nung sinisingil na sila ni, ano, ni Aling Basyang, magkano po? Magkano ba nun halaga? Teka lang ha. 600, malaki na yan. Ay, malaki talaga. Malaki na, 600. Painom ka ng painom, para pang pa, murder ka pa ng mga tinik-tik-tikling, mga tikling yung pulutan. Sa lagubang, dami in order na fried sa lagubang. Itik, pinakatay mo pa yung kambing ko ha. Mahal na mahal ko kambing ko, ha? Ah. Paano na yung baby na yan? Yung mga baby ng kambing, pinakatay pa din. Pinaupong kambing. 680. Patay. Mahal. Eh, patay. Wala siyang pera. Yabang mo, sabi ng mga kasama niya, iniwan. Sinangla niya, yung espada. Iniwan. Iniwan dun. Kaya nawala. Wala, Wala na. hindi nakabalik Sa sa kinagabihan, tinago ng babae, kailangan pala kung sino nakapulot siya lang ang pwede magtago. Tinago ng babae. Kinabukasan, nung gera na, pagkuha ni Andres Bonifacio, alam mo, naging ano? ano abaka. Na naging abaka. <laughs> Wala. Para abaka na lang yung espada. Nawala yung kapangyarihan. Dahil yan, nag-inuman pala. Pinambayad sa tindahan. Sinanla? Sinanla eh. Tapos yun, ang nagpanalo ng pangalawang laban, si ano na, si Babawakan. <laughs> <laughs> Pero bakit kinukumpara pa rin pag matapang? Pinanindigan na ni... Oo, kasi yung unang record niya kasi nakapatay siya ng grabe kaya uh, daan-daan ng Kastila. Ang ginawa nila nung pangalawang laban, kaya alam pala siya nanalo doon, si Babawakis tinalian nila. Naikot <laughs> nila. <laughs> Papapapa. Parang slingshot. Parang slingshot. Tali niyo ako. Sabi ganun, ako lang. Paano, paano tayo mananalo? Sinausaw siya sa taihan ng mga Tataihan! <laughs> Bali na, okay lang yan. Pag, pag sausaw, yung, si Babawakis nagmumove naman. <laughs> pag ikot daw, bumubo ka gano'n. <laughs> Ayoko na! Sabi mo Ang lulupit nila. Limang ano, limang tao mahawak kay Babawakis. Oh. Pinaikot-ikot. Pinaikot. Pinaikot. Tinamaan din talaga. Ang galing kasi may hawak pa na espada. Mm. Kaya pag-ikot, ini-slice din niya. Masama, ano, nung napatay na yung mga Kastila, pagod na sila, ibinato si Babawakis, patay din. Sama ko. Tumutok. What was binitaw? Nangawit, nangawit na. Okay na. Diyan ka na. <laughs> Tumusok sa kawayan, Dre. Kawawa, di sa bunga nga o oh, parang lechon siya. <laughs> Ba't hindi naka sulat sa Ba't hindi nakasulat sa record books yan hmm, si ano ka ba? Ah, dahil ang mga nil- sinusulat yung mga no- noble death, noble death nga, di ba? Nakakahiya, kaya ang kamatayan nun, naswak. Ang galing-galing mo, tapos namatay kang parang lechon. Swak yung bibig, oh. Lumabas sa puwet, tagon. <laughs> hindi na nga nilibing, eh. Anong ginawa? <laughs> Lechon. Babastos na ng mga tao taong kasama ano? nila doon. <laughs> Hindi mo lang binigyan ng karangalan. Kaya no? nga. Tapos yung gawing slingshot. Kinain pa. Kinain. Kinain siya. Ka mga kanibal? Oo, oh, eh, gutom na eh. Gaira kaya noon. Nagsangag lang sila, tapos <laughs> <laughs> Nagsangag ng kanin. Ano to? Kambing? Ilasing na nakainom ng mga tuba. Ubus na oh. Naka ba? Si Babaw <laughs> Kaya pala ang baho. Di ba nasawsaw siya? Luto walang hugasan. Ba yan? Kawawa talaga yung mga naging gera. No, no? Dami Pero matapang talaga yan si Andres Bonifacio. Tapang talaga. Pero, siyempre nga, bayani. Talagang unang ba banatan lang. Hindi naman din siya mananalo kung wala yung mga tao niya. Eh. Mm-hmm. Tsaka dahil sa tatay niya. Sacrifice ba naman yung tatay na makidlat? Kidlat! <laughs> Ganun, no? Sunog ni tatay. Anak! Boom. Grabe. Parang Wawa. Wawa pala story niya, no? Story. Ano ba? Ayan, libro ko. <laughs> Marami na naghahangad nitong libro ko. Hindi ko talaga pinamimigay yan eh. Dito malalaman Hindi yung mga bibilhin. uncut, uncut stories. Kasi mga nakakalabas sa mga bookstore, mga ano na yan, eh, edited na yan. Yung amin, kung ano yung pinagsimula ng kwento, kahit makapal, dito lahat yan, detalyado yan. Di ba? Eh kung bibilin nga ng iba yan, Duwag na! Hindi ko ibibenta to. milyon? Kasabay ko mapamatay itong libro na yan. Lib milyon, wag na rin. Hindi ah. Tago na yan, baka gapangin din dito yan. <laughs> wag lang sanang makuha. Ay, nako. Kayo ba, babatiin mo pala. Ay, binabati ko nga pala yung mga taga, ano, taga London. Mm. Si Jaja. They, the reason behind is hunger. <laughs> gutom? Gutom lang ba? gutom pala. Nagugutom at nalulungkot. Yan oh, dalawa lang oh. Kaya pala minsan, yung kapitbahay namin, pag umaalis sila lahat sa bahay, umaalulong yung aso. Lung, nalulungkot pala yan. Aw! Nagtatawag? O parang, asan na kayo? Hindi niyo ko iniwanang pananghalian ko. <laughs> Kainin ko kayo supa niyo. <laughs> Kaya minto pagbalik ayun na. Sila Ang masama pa niyan, binagbibintangan pa nila yung aso na malas daw pag umalulong. Aw! Babatuhin pa yan ng mga kapitbahay. Visit ka, malas ka. <laughs> Gutom na. Papaluin mo pa. Yan, di ba? Yun ang dahilan, gutom. O kaya nalulungkot o giniginaw. Parang tao rin yan, buhay yan eh. May nararamdaman ng aso pagka ganyan. Kalokohan. <laughs> may mamamatay daw pag hindi... <laughs> Oo, oh, may, may narinig daw akong ganyan. May, may mamamatay daw na hindi ko lang sasabihin na... Alam nyo, pag ang aso ang malulong ng matagal na ganyan araw-araw sa kapitbahay niya, aw! Mayroon talagang mamamatay. <laughs> Siya, yung aso mismo. Mamamatay talaga yan sa gutom. Ikaw mang gutumim, gutumim kita eh. Aurore ko. Sisigaw, sisigaw ka talaga. Eh, Aray! Gutom ka na talagang sakit na tiyan ko. Ganon. Hindi po dahil nakakakita yan, kalokohan ng uh, teorya nyo rin sa buhay. <laughs> yan po, gutom. Sa ibang bansa ba may nagsasabi na ganyan? Mas mara... Sa ibang mas Amerika, Meron pa nagsabi sa Amerika na may, may mamamatay daw pag may umalulong aso. Pinapakain nila. <laughs> Kaya yung mga aso doon, bihira. Wolf lang ang gumaganon doon. O bakit ginagawa ng wolf? wolf? Ay, ano yun eh. Yun siguro tuman nagtatawag sila ng ano, parang partner <laughs> nila. Oo, <laughs> oh, minsan. Oh, malami! Pwede ka ba? Tapos may sumasagot, di ba? Oo, meron din. Uy, pumunta ka ako palalapit sa'yo! tanga. Layo-layo <laughs> pa. Layo mo na nga. Babae pa nalapit. Yan, yan dalawa lang yan. Gutom o nalulungkot yung aso. Yan lang ang dahilan. Eh pag dalawa sila, tatlo sila, tapos mga lulong nagsasagutan, magkakatabi-tabi, ano ibig sabihin nun? Eh tatlo silang gutom. <laughs> yan lang yun. Kita mo minsan may dalawang aso at umaalulong tinali mo sila, yung isa lang umaalulong. Nalamang anong dalawa yan, yung isa natutulog na, oh, nakatingin lang doon sa katabi niya. Oh, oh! <laughs> sabi mo yan, maganong-ganon na lang yung katabi niyang aso. Bagal mo kasi. Kapag <laughs> na nakakain. Kali nakakain, ingi-ingi mo. Tapos pag wake, oh, gumaganong pa yung katabi. Oh, Rrrr. oh nagagalit. Nagagalit, parang pag di ka tumigil, kagating ka. ingi mo. mong ka aso ka? Yun po, gutom yan. Dami. Makakita kayo ng ta... Makakita ka ng asong ano, sagana sa pagkain, saka sa pagmamahal. Hindi, hindi Wala pa, oh, hindi maalulong eh. Hindi aalulong yan. Pagpapabaya yan. Minsan napapabayaan yung alaga nyo, gumagawa pa kayo ng dahilan. Kunyari, pare, yung aso mo, wala maalulong. May nakikita yan. Anong may nakikita? Nakikita kayong kumakain, hindi nyo siya binibigyan. <laughs> Uy, niintindi nila yung... Tapos pagbabantayin niya ng magdamag sa labas. Oo. O, oh, di ba nagagamit niya ang aso? Tapos gugutumin niya. Tapos pag umalalong, pagbibintangan niyo pang may mamamatay. Tapos pag nanakawan, dahil Pag walang nana- ginawa yung aso. Pag nanakaw, papalo-paluin, tanga, tanga ka. Hindi ka nagbabantay. Hindi niya alam, tulog ng tulog dahil mamamatay na sa gutom. <laughs> Dinadaan na lang sa tulog. Dinadaan sa tulog. Pa- Nalagyan ng tubig, puro tubig. binit... Kita mo yung gilid ng aso. Yung asong mamamatay na sa gutom, yung puro buto na sa gilid. Tapos patatahulin nyo pa yan. <laughs> Di ba kayong klaseng amo? Man's best friend yan, tapos ginugutom nyo yan. Kaya kita mo, pag nauulol, kagatending kayo niyan. Sabihin nyo pa, walang utang na loob! Sabihin ng aso, utang na loob. <laughs> puro tinik ka naman. <laughs> Meron akong kaibigan, Dre. Ito may mapagmahal sa hayop yan. Kaibigan ko si parang bombet. Pag kumakain yan, laging may naka... Alam mo, alaga niyang pusa kung ilan? 20. Ang dami. Nakapakain niya yan. Talagang tagtitira siya kung pagkain niya. Alam niya kakapusin. Tinatabi niya yung inahati niya yan para sa mga alaga niya. Yung mga alaga niya, naglalakad yan, sinusundan siya oh. Kasi mahal niya yung eh, mga hayop, mga alaga niya. Kaya mamahalin din siya ng, ano, ng sobrang mga alaga niya. Kaya pag pinitik mo yung pusa niya, naku, awayin ganun. Galit na galit siya. Manok nga na, masagasaan eh. Yung pato niya, nasagasaan. Kapibay, lumabas yung bito ko sa puwet, Galit na galit pare ko, Kulang na lang, palabasin din si puwet ng <laughs> magasa. <laughs> Ang sabi nila sa Biblia, ang tao daw na mapagmahal, makikita mo kung paano siya mag-alaga ng mga hayop. O kasi kung hayop nga, naalagaan niya oh, ng gano'n, paano, lalo paano pa kayong tao. Hmm, ganun yan. Totoo yan. Hmm. Kaya nagpapasalamat din ako kay John John, kaya paring John John, tsaka kay Maring Ana, yung may-ari ng jeep. <laughs> Thank you, pinatuloy niyo ako ron, eh. tsaka sila Ron. Boy, pa, andun pa rin Ayun, uh, ah, Kuya Jobert, magandang gabi po. Nakikinig po ako straight from Baguio. Wow! So cold. Kinig sa Baguio. May AFM naman sa Baguio. Meron ba? Meron. <laughs> Pero live streaming yan. Live streaming to. Ito, ah... Uh, Kuya Jobert, magandang gabi po. Ah... Uh, tanong ko lang po kung sino po talagang pin, yung mga pinakaunang astronauts na dumating o nakapunta sa buwan at anong klaseng rocket ship yung sinakyan nila? Nako, ang angalan natin sa mga astronaut yan sila ano 'di ba si Aldrin, si Ah, meron pang Russian. oh, yung si cosmonaut Yuri Gagarin. Yuri Gagarin. Nako. Ah. Ang original na nag-imbento ng ah, rocket ship na ay nakapunta doon? Ha? Na nakapunta sa buwan? Hindi. Ito. Oh the first rocket ship was invented in uh, October 23, 1653. Ang tagal na! <laughs> Ayan, sumakay daw yung ano si Bubbles Aquino. Noy! Hindi wala, ewan ko ah. Bubbles Aquino invented the first rocket ship sumakay siya going. Eh. Going not, he's not going to the moon. And he planned to go to Pluto. Ayan, sumakay. Pluto papunta. Eh, papunta Pluto. Oh, tindi oh. Then when the space, then when the spaceship went up, it never went down. <laughs> Nakabalik? Everything was history. Pero Yun na mamaya, yun. mamaya, hindi natin alam. Mamaya, nandun na siya, nabuhay na yan dun. Sa Pluto. Oo. Wala na eh. Du- Pumalis. Swerte na bumalik. Hindi siya nakapunta ng buwan. Nilampasan nga eh. Nilampasan na yan, oh. Went over the moon. Ayan, oh. Went over the moon. <sighs> Grabe. Ayan, oh. The straight from say to Pluto. Hindi natin alam kung... Intindi pala nito. With his family. Buong pamilya? mm. With pamilya. <laughs> Ah, Buong pamilya, oh. Nagsisinungaling ka eh. Hindi. Nagsisinungaling ka. Ay, nako. E di, ito ko pa sa isa, ha? Ah. Sinyalis siya, nagsisinungaling ka. Hindi nga, ayan, oh you know, after a while, he went back. Sabi mo, hindi nakabalik. I'm sorry, you went back. sabi, <laughs> sabi ng libro? Eto, eh, uh, eh, yan ka maniwala sa libro ko. Kasi alam, no, alam ko eh, na may mga nagtatanong sa rape. <laughs> Nauntog tuloy ang bibig ko sa mic. Dugo na. Yan. Yan o. Oh. He went, sorry, eh. he went back. <laughs> after five years, they went back to yung prove, pamilya. to prove that there is life Where? in Pluto. Tinanggal na nga yung Pluto ngayon eh. Ay, eh, kasi nga, inano nila. I, kumbaga parang gusto nilang i-isolate. Kumbaga parang i- news blackout. Ito na nga oh. Meron pa sila mga daladalang mga gamit. Naku, may negosyo naman. <laughs> Pluto Mall. Pluto Mall. ay, lang, malam pa mas. Ay, tapos bumalik ulit sila doon after two years, nagdala sila ng mga supply. Doon na sila. Sila na siguro may-ari ng Pluto ngayon. Totoo yan! Totoo <laughs> yan. Wala yan eh. Totoo yan eh. Totoo yan. Ayan o! Oh! Naku, ayoko lang pakita sa inyo yung libro kasi nga confidential to. Baka alam ng NASA to eh. Yan nga, Pluto. Kill that guy ka ngayon. <laughs> meron talaga. Ay, eh, ayaw niyo maniwala. Bahala kayo. Kung meron pa kayong tanong, sige lang. Ah, babatingin ko na lang muna to kayo, Jobert. Ito, nakikinig talaga itong mga to eh si Nico ng Australia. Wow! Nico ng Australia! Baka sabihin niya, nag-invento kami. Eh, ano, si Nico ng Australia. Tatanong siya kung si Bonggang Bea single pa daw eh. Single pa siya. Ah, single yan. Single yan. Ah, sing single siya. Ah, pwedeng ligawan yan. <laughs> Single na siya ngayon. <laughs> At ah, yung mga aligaga sa chatroom mo pala, nakikinig. Hoy, mga ah, aligaga, binabati ko kayo dyan ha, sa Kuya Jobert sa Certified Group si Nara Ado, nakikinig ngayon. Sila Ryan, Mark Casanova, Alex Chu, si Jello, Jupiter, Greg at Christian. Uh, nakikinig oh, tsaka yung si, yan, maraming salamat po. Tsaka yung uh, Brad dati dyan sa Marikina, sa Midtown, si Moki, si si Camille, si Ambi, si Michelle, si Jet, Jestro. Text lagi kami nakikinig sa'yo. Ayan, Brad Jobert Astig. Astig din kayo sa akin, mga tol. Si Bahal ng Las Piñas, nakikinig, ah, advance happy birthday sa iyo. Si Bahal? Oo, parang tuba lang. Parang- Kapatid ni Mahal. <laughs> At saka, hi kay Misha Paredes, o Paredes from Iniftaronas. Advance happy birthday kay Nika Mante, magna 19 Happy years old. Happy birthday! Patanduay ice ka daw. Tanway kahit Tanway Blue. <laughs> Wala naman blue. SM yun eh. Dumalaw kayo sa akin dito sa IFM. Ititreat ko kayo sa labas. Sabi mo yan ha? Hindi, sa Pag- labas lang ng ano, nine candy dyan eh. O, <laughs> Ito, pag madami magsipuntahan dito, patay Hindi, ka. titreat ko lang kasi ng malalupit na apir. Apir! Saka dito pag nagpunta kayo, welcome po kayo rito. Enjoy po kayo rito. Yan. Tawag kayo, 584-554. Imasari po namin bukas ng First love. First time now. First time? Paikwento mo paano yan? Anong nangyari? Opo. Nakikinig po ako sa, te- sa telepono. Oo, sa telepono. Hinaan mo yung... Hinaan mo yung ano, yung live stream kasi ano eh, na, naririnig dito medyo na delay Ah, sige po. Hello? Hinaan O kaya lumayo ka dyan. Ah, yun po eh. First time ko po gagawin yun kaya Jobet eh. Oo. Eh, si... Yung girlfriend ko po yung... Yung nagyayaya. Nagyayaya. Ilan taong ka na? 25 po. 20, parang anniversary nyo? 25, 25. 25. mansari lang po. Ah, mansari. Niyayaya ka niya? Opo. Magda-move? po ako eh. Eh, ah, special na eh, araw. Po eh. Bukas yan? Bukas po, kinakabahan nga po ako eh. Kinakabahan? Hindi ko nga po alam yung baka gagawin. Sa, eh. baka sa sobrang kaba mo, hindi ka na maligo. <laughs> Kailangan mong maligo. Hindi. Ah, maliligo naman po. At, hmm. Ang kailangan lang dyan, first time mo talaga? Opo, first time po. Eh, ngayon, la- ngayon lang po ako nagka, Lakas ng... nagka-girlfriend eh. Oo, oh, tapos niyayaya ka niya. Opo, siya po po talaga yung nagyayaya. First time niya rin. Ay, hindi, Hindi ko rin po alam kasi. Ay, hindi na siguro. na eh. Oo! <laughs> Papapalaban si kuya. Ganito gawin mo. Ano po? Meron ka bang pambayad <laughs> sa, ano, sa lugar? Meron po. Binigyan po ako ng barkada ko ng ano, discount card. Ay, alam ko yan. Pagdating mo dyan, na bukas, di siyempre, kain mo na sa labas. Opo. Eh, paano May trabaho ka na ba? May trabaho Meron ka po. na? Sa trabaho ko po siya nakilala. eh. Hmm, Eh, paano pag pagbusog po siya? Tuloy na po kami. Wala na hindi naman, Tamba. ba? Ano naman kinalaman yung busog? Sa bibig yan eh. Basta, importante, kumain kayo, pagkakain nyo, Bago pa nga talaga, <laughs> no? May connection ng busog dyan. Pagdating sa parto, Opo. kwentuhan mo na. Tapos, Kasi yung dating first time ko rin kasi hinalikan niya rin ako, nanginginig yung labi ko eh. naku, <laughs> Sobrang masanginig to. wala to. Bukas, sigurado. Opo. At Katawan mo ano manginginig. gagawin Katawan mo manginginig, tapos yung mga balakang mo mawasak. Kakain, may kasabihan po ba pagka kumain ka ng balot, titiba yung tuhod? Ay. Wala, wala yan sa balot. Ikaw, siguro, ewan ko sa'yo, kailangan lang yung utak mo medyo <laughs> concentrate. Handa. Ano? Handa. Kasi baka maasar lang na yan pagka ano, biglang finish na. <laughs> Paano po ba pang handa? paghandang gagawin ko? Ihanda eh, mo lang yung loob mo. Kailangan mag-jogging ka ngayon. <laughs> Mag-exercise ka. Tapos bukas, magising ka ng uma- maaga, kumain ka ng marami. Hmm. Ah, ganun ready mo yung sarili mo sa gera. Pag ikaw, kailangan hindi ka mapahiya bukas. Kailangan mo ng power to the people. Eh, ano po ba yung feeling kapag ka... Ah, Ay, bukas mo na malalaman yan. Hindi ko naman pwede sabihin sa'yo dito. <laughs> Baka pagalitan kami. Kasi kinakabahan po talaga ako. Ah, alam mo, lahat ng bagay may first time at maganda na ma-experience mo yan ng sarili mo. Di ba? Wala namang pwedeng sumama sa'yo dyan para at samahan kita dyan na ako nag, ganyan ito gawin mo, ganyan oh, ganyan. Wala. Ang mga ganyan pagkakataon talagang pinag-aaralan at tututunan niya ng sarili. Sikap. Diyan ka matututo. Bigyan mo lang siya ng mga hints na pwede. Oo, ah, oh, kailangan lang medyo, ano lang, ah... Tips, kumbaga. Unang gagawin mo, kiss mo muna siya sa batok. Ay, dito pala sa noo. Noo. Noo lang. Bakit po sa noo? Noo. Tapos sa mata. Mata? Mata. Sa ilong. Sa pisngi. Ako po ba yung first move? Ay, alam mo namang, ano ka ba, white o itim? Itim. <laughs> Ay, second move ka. <laughs> Hindi. Dapat ganun muna ang kwentuhan, tapos hawakan mo sa baba. Baba. Pag hawak mo sa kanya sa baba, halika mo sa noo. Habang nakahiga po yan. Hindi. Kahit nakaupo. Makinig ka kasi. Tapos, aplusin mo yung muna yung buhok niya. Opo. Sabi ang ganda mo. ah." mahaba po yung buhok eh. Oh, ma- ay makinig. <laughs> Sabi mo, ang ganda, ng- ang ganda, ganda, ang ganda, ganda mo. Aplusin mo siya sa buhok. Tapos hawakan mo siya sa likod ng ulo niya. Halikan mo siya sa bato. Ay, dito sa noong. Opo. Tapos sa mata, Tapos po. sa ilong, Opo. sa pisngi, tapos? Sa baba. Tapos, baba? Oo, oh, sa baba. Tapos titigan mo siya sa mata. Dahan-dahan mo siyang ikis sa lips. Mm. Tapos, Tapos, pabayaan mo muna siya. Tapos, yakapin mo siya. Bahala ka na. Ayoko na ituro pa lahat. Dini, yun ang gawin mo. Okay? O, bukas na natin pag-usapan yan. Ba, ikwento mo na lang sa akin kung ano nangyari, ha? Oh, sige po. Sa IFM, siguradong sigurado ako na enjoy ka. Tanong mo kay Kuya Ganun ba yun? Ganun yun. Napaka-effective niyan. Effective talaga. Baka, baka pag ako ginawa ko yun, pagsasampal sa ang bagal mo. Ay, hindi, hindi. Kailangan niya ng mga ganung the Meron may mga babae na kailangan na ganung andahan. Hmm. Hawakan mo muna yung buhok, kapusin mo sabi mo, ang ganda mo ngayong gabi, ang ganda mo ngayong gabi ah. Pinaganyan namin, hmm, ako. Dahil mo pala balak kong <laughs> Hindi, yung kasi mong gano'n. Yan, effective yan, effective yan. Talika mo sa kamay. Sa balik ka. Kilikili. <laughs> Kilikili? Wag! Ew, eh, oo, Baka- <laughs> sabihin lahat. Ano ba? dami kayong may kiliti sa kilikili. Ay, yan ang maganda. Mhm. Kaya, yun. Pupo nga ituloy mga mata ko eh. Bakit? Nanala mo? Hindi. Ano ba ganun in-explain mo? Kailangan maramdaman mo pag in-explain. Parang ginagawa mo na rin. <laughs> ah, ina-announce ko nga pala yung ano, yung ah, name ng chatroom ko sa Mibo. Kuya Anong Job. spelling ng Mibo? M-E-E-B-O dot. Kuya Jobert. Access code 93.9. Yan. Alam niyo po ba kung bakit ko ginawa yan? Kasi uh, sumabog yung Facebook chat sa dami ng pumasok. Kaya una na lang po sila para makapasok doon sa chat room. Basta yung access po noon, 93.9. Yan. At sa mga gusto ring tumawag. Ah, tumawag kayo sa 584-5545. Itanong mo kay Kuya Robert Vincent. I- May itatanong lang po sana ako. Sige. Totoo po bang nakakalit ng ari pag nag-gym yung tao? Nakakalit ng ari pag nag-gym. Opo. Hinaan mo na yung radyo mo. Sir. Okay na po. Yan. Hinaan pa konting-konti. Ay, and, ayan po. Ayan. Sino na, saan mo naman nakita yung... Uh, paano mo naman naitanong yan? Ikaw, naniniwala ka ba? Mm, siguro po. Kasi po, sabi rin po ng mga classmates ko. Kasi po, nagiging din po kasi ako. Hmm. Ilan buwan na? Mm, dalawa linggo pa lang po. Ah, wala pa yan. Malaki pa ari mo ngayon. <laughs> <laughs> hindi, hindi, hindi, hindi. Hindi yan lumiliit o lumalaki sa pag-gym. Pero pag ikaw hindi ka naglagay ng supporter, hindi lalaki, <laughs> lalaki yung itlog mo. Huwag kakaluslos ka niyan. Oo, oh, nakakita na kaya ko niyan, Olympic. Binuhat yung barbell, oh. Nag, bumaklas yung belt. Pagbuhat, one, two, three, pak, pak! Lumabas yung ano, oh. Dito ka sa pwede. <laughs> Totoo yan, nasa YouTube yan. Kaya, ang hindi, hindi, hindi nakakaliit na, uh, o oh, nakakalaki. Kung ano man yung nandun, yun din yun. Walang connection. Hmm. Walang connection. Pag... Katawan naman yan eh, sa katawan. Katawan, dibdib, may mga ano yan, may mga steps kung anong gusto mong palakihin, kung yung biceps mo, yung abs mo, triceps, yan. Kung gusto mo yung leg mo lang lalaki, yung ulo mo lang pagbuhatin mo ng barbell. <laughs> yan. Di ba? <laughs> Opo, tama. Hindi totoo yan. Wala pa ako nababalitaan na di sana kung pampalaki yan o pampaliit eh. Kung pampalaki yan, dami na nagji-gym. <laughs> oh. At kung pampaliit naman, marami rin sigurong magji-gym. Bakit? Mm, tama. Yung pag-sobrang laki. <laughs> Ayun. Babes, nandito si Doc. Lagot. <laughs> oh, pa yun. Ayan yun. Brad. Wala, walang ang connection yun. Hmm? Dahil ah, sa oh, dahil sa magaling kang tawag, stay ka lang diyan. Pagka Sige, boy. ano, ne ne pala. Oh, baka may May tatanong ka pa? Mm, pe- wala na po. Pwede po bang bumate? Hindi po. Hindi pwede kasi, 'di ba? Pag pinagbigyan kita, babati yung iba. Tao i-text mo na lang, ha? Ah, sige po. Sa FM, siguradong Enjoy ka. Itanong mo kay Kuya Jobber gusto nyo pong bumati, i-text nyo na lang po para patas-patas po. Apo. Pasensya na po kayo ha. Pasensya na po. Pero dahil, para to po sa mga nagre-request na taga, mga, mga nakikinig pala sa atin sa Boracay, sobrang dami. Oo, dami daw. O yan. Si Axel na Axel. nakikinig. At Kaya kahit yung- ano po, alam nyo naman, pagod na pagod. Para sa inyo po, kakantahin ko po ito ng paulit-ulit hanggat matuwa kayo. Parang ang hirap-hirap mo dyan, Risa. <laughs> <laughs>